Većim delom svoga toka reka Drina protiče kroz tesne gudure između strmih planina ili kroz duboke kanjone okomito odsečenih obala. Samo na nekoliko mesta rečnog toka njene se obale proširuju u otvorene doline i stvaraju, bilo na jednoj, bilo na obe strane reke, župne, delimično ravne, delimično talasaste predele, podesne za obrađivanje i naselja. Takvo jedno proširenje nastaje i ovde, kod Višegrada, na mestu gde drina izbija u naglom zavoju iz dubokog i uskog tesnaca koji stvaraju butkove stijene i uzavničke planine. Zaokret koji tu pravi drina neobično je oštar, a planine sa obe strane tako su strme i toliko ublizu da izgledaju kao zatvoren masiv iz koga reka izvire pravo, kao iz mrkog zida. Ali tu se planine odjednom razmiču u nepravilan amfiteatar, čiji promer na najširem mestu nije veći od 15 km vazdušne linije. Na tom mestu, gdje drina izbija celom težinom svoje vodene mase, zelene i zapenjene, iz prividno zatvorenog sklopa crnih i strmih planina, stoji veliki, skladno srezani most od kamena sa 11 lukova širokog raspona. Od tog mosta, kao od osnovice, širi se sto cela valovita dolina sa višegradskom kasabom i njenom okolinom, sa zaseocima poleglim u prevoje brežuljaka, prekrivena njivama, ispašama i šljivicima, izukrštena međama i plotovima i poškrpljena šumarcima i redkim skupovima Crnogorice. Tako, posmatrano sa dna vidika, izgleda kao da iz širokih lukova Belog mosta teče i razliva se ne samo zelena drina, nego i ceo taj župni i pitomi prostor sa svim što je na njemu i južnim nebom nad njim. Na desnoj obali reke, počinjući od samog mosta, nalazi se glavnina Kasabe, sa čaršijom, delom u ravnici, a delom na obroncima bregova. Na drugoj strani mosta, duž leve obale, proteže se Maluhino polje, raštrkano predgrađe oko druma koji vodi put Sarajeva. Tako most, sastavljajući dva kraja Sarajevskog druma, veže Kasabu sa njenim predgrađem. Upravo kad se kaže veže, to je isto toliko tačno kao kad se kaže sunce izlazi izjutra da bismo mi ljudi mogli da vidimo oko sebe i da svršavamo potrebne poslove, a zalazi predveče da bismo mogli da spavamo i da se odmorimo od dnevnog napora. Jer taj veliki kameni most, skupocena građevina jedinstvene lepote, kakvog nemaju ni mnogo bogatije i prometnije varoši. Još svega dva ovakva imaju u Caravini, govorilo se u staro vreme, jedin je stalan i siguran prelaz na celom srednjem i gornjem toku reke Drine i neophodna na drumu koji veže Bosnu sa Srbijom i preko Srbije, dalje i sa ostalim delovima Turske caravine, sve do Stambola. A Kasaba i njeno predgrađe samo su naselja koja se uvek neminovno razvijaju na glavnim saobraćenim tačkama i s obe strane velikih i važnih mostova. Tako su se i ovde, s vremenom, rojile kuće i množila naselja na oba kraja mosta. Kasaba je živjela od mosta i rasla iz njega kao i svoga neuništivo korena. Da bi se jasno vidjela i potpuno razumela slika Kasabe i priroda njenog odnosa prema mostu, treba znati da u Varoši postoji još jedna čuprija, kao što postoji još jedna reka. To je Rzav i na njemu drveni most. Na samom kraju Varoši Rzav utiče u Drinu, tako da se središte varoši i ujedno njena glavnina nalaze na peščanom jezičku zemlje između dve reke, velike i male, koje se tu sastaju, a rasuta periferija prostire se sa druge strane mostova, na levoj obali Drine i na desnoj obali razava. Varoš na vodi. Ali, iako postoji još jedna reka, još jedan most, reči na Ćupriji, ne označavaju nikad Rzavsku Ćupriju, prostu drvenu građevinu bez lepote, bez istorije, bez drugog smisla osim što služi meštanima i njihovoj stoci za prelaz, nego uvek i jedino kameniti most na Drini. Most je oko 250 koraka dugačak, a širok oko 10 koraka, osim na sredini, gdje je proširen sa dve potpuno jednake terase, sa svake strane kolova za mosta po jedna i dostiže dvostruku širinu. To je onaj deo mosta koji se zove kapija. Tu su naime na srednjem stubu koji se pri vrhu proširuje, ozidani sa obe strane ispusti, tako da na tom stubu počivaju levo i desno od kolovoza po jedna terasa, smelo i skladno isturena iz prave linije mosta u prostor nad šumnom, zelenom vodom u dubini. One su oko pet koraka duge i isto toliko široke, ograđene kamenom ogradom, kao i ceo most po dužini, ali inače otvorene i nenatkrivene. Desna terasa idući iz varoši, zove se Sofa. Ona je uzdignuta sa dva basamka, optočena sedištima kojima ogradi služi kao naslon, a i basamaci i sedišta i ograda sve od istog svetlog kamena kao saliveno. Leva terasa, preko puta od sofe, ista je, samo prazna, bez sedišta. Na sredini njene ograde zid se izdiže iznad visine čoveka. U njemu je, pri vrhu, uzidana ploča od belog mermera i na njoj urezan bogat turski natpis Tarih, sa hronogramom koji u 13 stihova kazuje ime onoga koji je podigao most i godinu kad je podignut. Pri dnu zida teče česma, tanak mlaz vode iz usta kamenog zmaja. Na toj terasi smešten je kafeđija sa svojim džezvama, filđanima, uvek raspaljenom mangalom i dečakom koji prenosi kafe preko puta gostima na sofi. To je kapija. Na mostu i njegovoj kapiji, oko njega ili u vezi sa njim, teče i razvija se, kao što ćemo vidjeti, život čoveka iz Kasabe. U svima pričanjima o ličnim, porodičnim i zajedničkim doživljajima mogu se uvijek čuti reči na Ćupriji. I zaista, na Drinskoj Ćupriji su prve dečije šetnje i prve igre dečaka. Hrišćanska deca, rođena na levoj obali Drine, pređu odmah prvih dana svog života most, jer ih već prve nedelje nose u crku na krštenje. Ali i sva druga deca, i ona koja su rođena na desnoj obali i muslimanska, koja nisu uopšte krštavana, provodila su, kao i njihovi ocevi i dedovi nekad, glavni deo detinjstva u blizini mosta. Pecali su ribu oko njega ili lovili golubove pod njegovim oknima. Od najranijih godina njihove oči su se privikavale na skladne linije te velike građevine od svetlog, poroznog, pravilno i nepogrešno sečenog kamena. Znali su sve majstorski izrezane oblike i udubine, kao i sve priče i legende koje se vezuju za postanak i gradnju mosta, i u kojima se čudno i nerazmrsivo mešaju i prepliću mašta i stvarnost, java i san. I to su ih znali oduvek, nesvesno, kao da su ih sa sobom na svet doneli, onako kao što se molitve znaju, ne sjećajući se ni od koga su ih naučili, ni kad su ih prvi put čuli. Oni su znali da je most podigao veliki vezir Mehmed Paša, čije je rodno selo Sokolovići tu, iza jedne od ovih planina koje okružuju most i Kasabu. Samo vezir je mogao dati sve što treba da se ovo trajno čudo od kamena sagradi. Vezir to je nešto sjajno, krupno, strašno i nejasno u svesti dečaka. Zidao ga je Rade Neymar, koji je morao živjeti stotinama godinama da bi sagradio sve što je lepo i trajno po srpskim zemljama, legendarni i stvarno bezimeni majstor kakvog svaka masa zamišlja i želi, jer ne voli da mnogo pamti, ni mnogima da duguje, čak i u sećanju. Znali su da je gradnju ometala vila brodarica, kao što je oduvek i svuda poneko ometao svaku gradnju i noću rušila ono što je danju sagrađeno. Dok nije nešto progovorilo iz vode i savjetovalo radu Neymaru da nađe dvoje nejake dece, bliznadi, brata i sestru, stoju i ostoju po imenu i da ih uzida u srednje stubove mosta. Odmah je počelo traženje takve dece po celoj Bosni. Obećana je nagrada onome koji ih nađe i dovede. Najposlije su se imeni pronašli u jednom udaljenom selu dvoje bliznadi, pri Sisi, i oteli ih silom vezilove vlasti. Ali kad su ih poveli, majka nije htjela da se odvoji od njih, nego je kukajući i plačući, neosetljiva za psovke i udarce, posrtala za njima sve do više grada. Tu je uspela da se progora pred neimara. Decu su uzidali, jer druge nije moglo biti, ali neimar se, kako kažu, sažalio i ostavio na stubovima otvore kroz koje je nesrećna majka mogla da doji svoju žrtvovanu decu. To su ovi fino srezani slepi prozori, uski kao puškarnice, u kojima se sada gnezde divlji golubovi. Kao spomen na to, već stotinama godina teče iz zidina majčino mleko. To su oni beli, tanki mlazevi što u određeno doba godine cure iz besprekornih sastavaka i vidi im se neizbresiva trag na kamenu. Predstava o ženinom mleku izaziva u dečijoj svesti nešto što im je i suviše blisko i otužno, a isto tako nejasno i tajanstveno, kao i veziri i neimari, i što ih zbunjuje i odbija. Te mlečne tragove po stubovima stružu ljudi i prodaju kao lekovit prah ženama koje posle porađaju nemaju mleka. U centralnom stubu mosta, ispod kapije, ima jedan veći otvor, uska i dugačka vrata bez vratnica, kao džinovska puškarnica. U tom stubu, kaže se, ima velika soba, mračna dvorana u kojoj živi crni Arapin. To znaju sva deca. On u njihovim snovima i nadlagivanjima igra veliku ulogu. Kome se on javi, taj mora da umre. Nijedno dete ga još nije videlo, jer deca ne umiru. Ali ga je ugledao jedne noći Hamid, onaj sipljivi, večito pijani ili mamorni hamal krvavih očiju i umro je još te noći, tu pored zida. Doduše, bio je pijan do nesvesti i zanoćio je tu, na mostu, pod vedrim nebom, pri temperaturi od minus 15. U taj mračni otvor gledaju dečaci često sa obale, kao u ponor koji istraši i privlači. Dogovore se da svi gledaju netremice, a koji prvi mašta ugleda da vikne. Zure u tu široku, mračnu pukotinu, strepeći od radoznalosti i od straha, dok se nekom malokrovnom dečaku ne učini da se otvor kao crna zavesa počinje da niše i pomera, ili dok neki od onih podrugljivih i bezobzirnih drugova, uvek ima po jedan takav, ne vikne, Arapin, i ne počne tobože da beži. To pokvari igru, izaziva razočaranje i negodovanje kod onih koji vole igru mašte, mrze ironiju, i veruju da bi se pažljivim gledanjem moglo zaista nešto vidjeti i doživjeti. A noću, na spavanju, mnogi od njih hrve se i sve dok ga majka ne probudi i tako ne oslobodi moćnog sna. I dok ga zapoji hladnom vodom, da rastjera stravu i nagna da izgovori Božje ime, dečak već ponovo spava, premoren od dnevne igre, tvrdim dečijim snom u kome strahovi još ne mogu da uhvate maha i ne traju dugo. Usutno od mosta, na samoj obali od sivog krečnjaka, sa jedne i sa druge strane, vide se okrugle udubine, sve dve po dve, u pravilnim razmacima, kao da su u kamen urezani tragovi kopita nekog konja natvrirodne veličine. One idu od ozgo sa starog grada, spuštaju se niz liticu do reke i pojavljaju se opet na drugoj obali, gdje se gube pod mrkom zemljom i rastinjem. Deca koja duž te kamenite obale za letnjih dana po vas dan love sitnu ribu, znaju da su to tragovi davnih vremena i starih ratnika. Tuda su na zemlji živjeli veliki junaci. Kamen je još bio nezreo i mek kao zemlja, a konji su bili, kao junaci, džinovskog rasta. Samo za srpsku decu to su tragovi šarčevih kopita, ostali još od onda kada je kraljević Marko tamnovao gore u starom gradu, pa pobegao iz njega, Spustio se niz brdo i preskočio drinu na kojoj tada nije bilo čuprije. A turska deca znaju da to nije bio kraljević Marko, niti je mogao biti, jer otkud Vlahu i Kopilanu takva sila i takav konj? Nego Đerzele Zalija na svojoj krilatoj bedeviji, koji je, kao što je poznato, prezirao skele i skeleđije i preskakao reke kao potočiće. Oni se o tom i ne prepiru, Toliko su i jedni i drugi ubeđeni u tačnost svoga verovanja. I nema primjera da je ikad iko uspeo da koga razuveri ili da je ko promenio svoje mišljenje. U tim udubinama, koje su okrugle i široke i duboke kao oveći čanci, zadrži se još dugo posle kiše voda, kao u kamenim sudovima. Te jame, ispunjene mlakom kišnicom, dečaci zovu bunarima i u njima drže i jedni i drugi bez razlike verovanja, sitnu ribu, krkušice i plote koje uhvate na udicu. A na levoj obali, u strani, odmah iznad ruma, ima jedna oveća humka, zemljana, ali od neke tvrde zemlje, siva i skamenjena. Na njoj ništa ne raste i ne cvate do neka sitna trava, tvrda i bodljikava kao čelična žica. To je humka, meta i granica svih dečijih igara oko mosta. To se mesto nekad zvalo Radisavljev grob. I priča se da je to bio neki srpski prvak, silan čovek. I kad je vezir Mehmet Paša naumio da zida most na Drini i poslao ljude, sve se pokorilo i odazvalo na kuluk, samo je ustao taj Radisav. Podbunio narod i poručio veziru da se okane tog posla, jer neće šale podići prije na Drini. Imuk je imao vezir dok je savladao Radisava, jer je bio junak mimo ljude a nije ga bila ni puška, ni sablja. Niti je bilo konopca ni lanca kojim se on mogao vezati. Sve je kidao kao konce. Takav je Gilsum imao pri sebi. I ko zna šta bi bilo i da li bi vezir ikad podigao Ćupriju da se nije našao neki od njegovih ljudi, mudar i vešt, i podmitio i ispitao momka Radisavljevog. Tako su Radisava iznenadili i udavili na spavanju, vezavši ga svilinim konopcima, jer jedino protiv svile njegova Majlija nije pomagala. Naše žene veruju da ima po jedna noć u godini kad se može vidjeti kako na tu humku pada jaka, bela svetlost, pravo sa neba. I to nekako u jesen, u vreme između velike i male gospojine. Ali dečaci koji su, i verujući i neverujući, ostajali da bdiju pored prozora sa izgledom na Radisavljev grob, nisu nikad uspevali da vide nebesku vatru, jer bi ih još pre ponoći savladao san. Zato su opet putnici, kojima nije do toga, viđali neki beo sjaj na humci iznad mosta, vraćajući se noću u Kasabu. A Turci u Kasabi, naprotiv, pričaju od starina da je na tom mestu poginuo kao šehit neki derviš po imenu Šeh Turhanija, koji je bio veliki junak i od neke kaurske vojske branio ovde prelaz preko Drine a što na tom mestu nema ni nišana ni turbeta, to je po želji samog derviša, jer je hteo da tako bude sahranjen bez znaka i biljega, kako se ne bi znalo da je tu. Jer ako ikad opet navali neka kaurska vojska ovuda, on će ustati ispod ovog brežuljka i zaustaviti je, kao što je i nekad učinio, tako da od višegradske cuprije neće moći dalje napred. Ali zato njegovu humku samo nebo ponekad ozari svojom svetlošću. Kako se život kasabrijske dece odigrava ispod mosta i oko njega, u beskorisnoj igri ili dečijim maštanjima. A s prvim godinama zrelosti on se prenosi na most, upravo na kapiju, gdje mladićka mašta nalazi drugu hranu i nove predele, ali gdje počinju već životne brige i borbe i poslovi. Na kapiji i oko kapije su prva ljubavna maštanja, prva viđenja u prolazu, dobacivanja i sašaptavanja. Tu su i prvi poslovi i pazari, svađe i dogovori, tu sastanci i sačekivanja. Tu se, na Čuprijskoj ogradi od kamena, izlažu na prodaju prve trešnje i bostan, saphazorski salepi i vrući simiti. Ali tu se sakupljaju i prosjaci, i sakati, i gubavi, isto kao i mladi i zdravi, koji žele da se pokažu ili da vide druge, kao i svi koji imaju da iznesu mašta naročito od plodova, odela ili oružja. Tu često posjedaju zreli, ugledni ljudi, da se porazgovore o javnim stvarima i zajedničkim brigama, ali još češće mladići koji znaju samo za pesmu i šalu. Tu se prilikom velikih događaja i istorijskih promjena ističu proglasi i pozivi. Na onom izdignutom zidu ispod mermerne ploče sa turskim natpisom, a iznad česme. Ali tu su se, sve do 1878. godine, vešale ili nabijale na kolac glave svih onih koji su mas koga razloga bivali pogubljeni, a pogubljenje su u ovoj kasabi, na granici, naročito u nemirnim godinama, bila česta, a za nekih vremena, kao što ćemo vidjeti, i svakodnevna. Ne mogu preći preko mosta ni svatovi, ni pogreb, a da se ne zaustave na kapiji. Tu se svatovi obično spremaju i svrstavaju preulaska u čaršiju. Ako su mirna i bezbrižna vremena, obredaju se rakijom i zapevaju, povedu kolo i često se zadrže mnogo duže nego što su mislili. Ako dukopa, oni koji nose pokojnika, spuste ga malko da se odmore, redovno tu na kapiji, gdje mu je inače protekao dobar deo života. Kapija je najvažnija tačka na mostu, isto kao što je most najvažniji deo Varaši, ili kako je jedan turski putnik koga su više građani lepo ugostili, napisao u svom putopisu Njegova kapija je srce mosta, koji je srce ove kasabe koja svako mora da ostane u srcu. Ona pokazuje koliko su stari neimari, za koje se u pričama priča da su se nosili sa vilama i svakojakim čudima i da su morali da zaziđuju živu decu, imali smisla ne samo za stalnost i lepotu građevine, nego i za korist i udobnost koju će od te građevine imati i najdalji naraštaj. I kad čovjek upozna ovdašnji život i dobro razmisli, mora da kaže sam sebi da je zaista mali broj ljudi u ovoj Bosni koji imaju ovakvu zgodu i ovakvo uživanje kao što ga svaki i posljednji kasablija može da ima na kapiji. Naravno da zimsko doba ne dolazi u obzir, jer tada prelazi preko mosta samo onaj koji mora, pa i taj pruži korak i pogne glavu pod hladnim vetrom koji stalno duva nad rekom. Tada, razume se, nema zadržavanja na otvorenim terasama na kapiji. Ali u svako drugo doba godine kapija je prava blagodet za malo i veliko. Tada svaki ovdašnji građanin može u svako doba dana i noći da iziđe na kapiju i sede na sofu ili da se zadržava tu oko nje u poslu ili razgovoru. Isturena i uzvišena petnestak metara iznad zelene hučne reke, ta sofa od kamena lebdi u prostoru, nad vodom, između tamno-zelenih brda sa tri strane, sa nebom i oblacima ili zvezdama nad sobom i sa otvorenim vidikom niz reku kao uskim amfiteatrom koji u dubini zatvaraju modre planine. Koliko ima vezira ili bogataša na svetu koji mogu svoju radost ili brigu ili svoj čejf i dokolicu da iznesu na ovakvo mesto. Malo, vrlo malo. A koliko je naših u toku stoleća i nizu priraštaja presedelo ovde zoru ili akšam ili noćne časove kad se neprimetno pomera ceo zvezdani svod nad glavom. Mnogi i mnogi od nas sedeo je tu, podnimljen i naslonjen na tesan, gladak kamen, i pri večitoj igri svetlosti na planinama i oblaka na nebu, raznosivao večno iste a uvek na drugi način zamršene konce naših kasablijskih sudbina. Neko je davno tvrdio, istina, to je bio stranac i govorio je u šali, da je ova kapija imala uticaja na sudbinu Kasabe i na sam karakter njenih građana. U tim beskrajnim sedenjima, tvrdio je stranac, treba tražiti ključ za sklonost mnogih ka razmišljanju i sanjarenju i jedan od glavnih razloga one melanholične bezbrge po kojoj su poznati stanovnici Kasabe. Svakako, ne može se poricati da su građani od davnina važili u poređenju sa stanovnicima drugih mesta, kao ljudi lakomisleni, skloni uživanjima i brzi na trošak. Njihova varoš je na povoljnom položaju, okolna sela su rodna i bogata, i para, istina, prolazi obilno kroz Višegrad, ali se ne zaustavlja dugo u njemu. A ako se nađe neki gazda štediše i kućanik, bez ikakve strasti, to je redovno neki došljak. Ali višegradska voda i vazduh su takvi da se već njegova deca rađaju otvorene ruke i raširenih prsta i podležući opštoj zarazi rasitnosti i bezbrige žive sa devizom drugi dan, druga i nafaka. Priča se da je starina Novak, kad je iznemogao i morao da se povuče i napusti hajdukovanje po Romaniji, ovako učio dijete grujicu kad je trebalo da ga zameni. Kad sjediš u busiji, ti dobro gledaj putnika koji naiđe. Ako vidiš da Jordan lijaše, a na njemu crven džemadan, srebrne toki i bile tozluke, to je fočak. Udri odmah, jer taj ima i na sebi i u bisagama. Ako vidiš siromaški odjevena putnika, oborio glavu i poklopio se po konju kao da je u prošnju pošao, udri slobodno, to je rogatičanin. Takvi su svi, tvrdice i tutumraci, a puni para koši ipak. Ali ako vidiš neku divaniju, prekrstio noge na sedlu, kuca u šarkiju i pjeva iza glasa, ne udaraj i ne kaljaj ruke uzalud, nego pusti trice nek prođe. To je više građanin, a taj ništa nema, jer se u njih para ne drži. Sve bi to potvrđivalo gornje mišljenje onoga stranca pa ipak je teško pouzdano kazati u kojoj meri to mišljenje tačno. Kao u tolikim drugim stvarima i ovdje nije lako odrediti šta je uzrok, a šta posljedica. Da li je kapija napravila od kasablija ono što su ili je naprotiv ona zamišljena u njihovom duhu i shvatanju i sagrađena prema njima i njihovim potrebama i navikama. Izlišno i uzaludno pitanje. Nema slučajnih građevina, izdvojenih iz ljudskih društava u kome su nikle, i njegovih potreba, želja i shvatanja, kao što nema proizvoljnih linija i bezrazložnih oblika u neimarstvu. A postanak i život svake velike, lepe i korisne građevine, kao i njen odnos prema naselju u kome je podignuta, često nose u sebi složene i tajanstvene drame i istorije. Svakako, jedno je izvesno. Između života ljudi u Kasabi i ovoga mosta postoji prisna vekovna veza. Njihove su sudbine tako isprepletene da se odvojeno ne daju zamisliti i ne mogu kazati. Stoga je priča o postanju i sudbini mosta u isto vrijeme i priča o životu Kasabe i njenih ljudi, iz naraštaja u naraštaj, isto kao što se kroz sva pričanja o Kasabi provlači i linija kamenog mosta na 11 lukova sa kapijom kao krunom u sredini. nam se valja vratiti u vremena kad na ovom mestu nije bilo ni pomisli o mostu, pogotovo ne ovakvom kao što je ovaj. Možda je i u tim drevnim vremenima poneki putnik, prolazeći ovuda, umoran i okiso, poželeo da se nekim čudom premosti široka i hučna reka i da mu tako omogući da lakše i brže dođe do svoga cilja. Jer sumnje nema da su ljudi oduvek, otkako postoji i putuju ovuda i savlađaju prepreke na putu, pomišljali kako da se na ovom mestu stvori prelaz, isto kao što svi putnici oduvek maštaju o dobrom drumu, sigurnom društvu i toplom konačištu. Samo nije svačija želja plodna, ni svaka pomisa opraćena voljom i snagom koja želje ostvaruje. Prva slika mosta, koju je bilo suđeno da se ostvari, blesnula je naravno još posve neodređena i maglovita u mašti desetogodišnjeg dečaka iz oblišnjeg sela Sokolovića, jednog jutra 1516. godine, kad su ga tuda proveli na putu iz njegovog sela za daleki, svetli i strašni Stambol. Kada je ova ista drina, zelena i plahovita gorska reka, što se često muti, derala ovuda između golih i pustih kamenitih i peščanih obala. Kasaba je postojala i tada, ali u drugom obliku i drugim srazmerama. Na desnoj obali reke na vrh strmog brega, gdje su sada ruševine, bio je dobro čuvan stari grad, razgranato utvrđenje još iz doba cvata Bosanskog kraljestva, sa kulama, kazamatima i bedevima, delo jednog od moćnih velmoša Pavlovića. Na obroncima ispod toga grada i pod njegovom zaštitom postojala su hrišćanska naselja Mejdan i Bikavac i odskora isturčeni zaselak Dušče. Dole u ravnici između Drine i Rzava, gdje se docnije razvila prava kasaba, bile su samo varoške njive, prosečene drumom, pored koga je bio drveni starinski han i nekoliko vodenica i koliba. Tamo gdje Drina preseca drum, bila je čuvena skela na Višegradu. To je bila crna, starinska skela i na njoj mrzovoljan, spor skeleđija po imenu Jamak, koga je budnog bilo teže dozvati nego drugog iz najdubljeg sna. Bio je čovjek divskog rasta i neobične snage, ali je propao u mnogim ratovima u kojima se proslavio. Imao je samo jedno oko, jedno uho i jednu nogu. Druga mu je bila drvena. Takav, bez pozdrava i bez osmejka, on je prevozio robu i putnike, čutljivo i samovoljno, sporo i neuredno, ali pošteno i sigurno, da su se njegova poverljivost i njegovo poštenje u priči pričali, isto kao i njegova sporost i samovolja. Sa putnicima koje je prevozio nije hteo da ima ni razgovora, ni dodira. Bakrene marijaše koje su plaćali za prevoz, ljudi su bacali na dno crne skele, gdje su ležali po vas dan u pesku i vodi, a tek uveče bi ih Skeleđija nemarno pokupio drvenim čankom kojim crpe vodu iz čanca i odneo u svoju kolibu na obali. Skela je radila samo kad su tok i visina reke bili obični ili nešto malo povišeni, ali čim se reka zamuti i poraste preko izdesne granice, jamak povuče svoju glomaznu skelu, veže je čvrsto u jednoj zatoci i tako drina postaje neprelazna kao najveće more. Jamak tada ogluhne i na ono zdravo uho ili prosto ode za grad da obiđe svoju njivu. Tada preko celog dana mogu da se vide na drugoj obali putnici koji dolaze od Bosne i koji kao očajnici stoje na kamenitoj obali odakle ozebli i pokisti uzalud izgledaju skelu i skeleđiju i s vremena na vreme puštaju iznad mutne, besne reke otegnuta dozivanja. O, jamače! Niko ne odgovara i niko se ne pojavljuje dok god voda ne opadne, a taj trenutak određuje jamak sam, mrko, neumoljivo, bez pogovora i objašnjenja. Varoš, upravo tada još sabijeno malo naselje, držala se na desnoj obali Drine, gore na obroncima strmog brega, ispod samih ruševina nekadašnje tvrđave, jer tanaka sada nije ni postojala u obimu i obliku koji je dobila tek docnije, kad je sagrađen most i kad su se saobraćaj i trgovina razvili. Toga novembarskog dana stigla je na levu obalu reke dugačka povorka natovarenih konja i zaustavila se da tu konači. Janjičarski aga s oružanom pratnjom vraćao se za Carigrad, pošto je po selima istočne Bosne pokupio određen broj hrišćanske dece za ačani oglan. Već je šesta godina prošla od posljednjeg kupljenja ovog danka u krvi, zato je ovoga puta izbor bio lak i bogat. Bez teškoća je nađen potreban broj zdrave, bistre i naočite muške dece između desete i 15. godine, iako su mnogi roditelji sakrivali decu u šumu, učili ih da se pretvaraju da su maloumni ili da hramlju, odevali ih u dronjke i puštali u nečistoći, samo da izmaknu aginom izboru. Neki su i stvarno sakatili rođenu decu, sekući im pojedan prst na ruci. Izabrani dečaci otpremane su na malim bosanskim konjima u dugoj povrci dalje. Na konju su bila dva pletena sepeta, kao za voće, sa svake strane po jedan, i u svaki sepet stavljan je po jedan dečak i sa njim mali zavežlja i kolut pite, posljednje što nosi iz očinske kuće. Iz tih sepeta, koji su se jednomerno klatili i škripali, virila su sveža i preplašena lica ugrabljenih dečaka. Neki su mirno gledali preko konjskih sapi, što je moguće dalje u rodni kraj. Neki su jeli i plakali u isto vreme, a neki su spavali sa glavom prislonjenom u samar. Na izvesnom odstojanju od posljednjih konja u ovom neobičnom karavanu išli su raštrkani i zadihani, mnogi roditelji ili rođaci ove dece, koja se odvode zauvek da u tuđem svetu budu obrezana, poturčena i da, zaboravivši svoju veru, svoj kraj i svoje poreklo, provedu život u janječarskim odama ili u nekoj drugoj, višoj službi carstva. To su bile većinom žene, ponajviše majke, babe i sestre otetih dečaka. Kad bi se suviše približile, agene suharije bi ih rasterivali udarcima svojih bičeva, nagoneći na njih konje uz glasno alakanje. One bi se tada razbežali i posokrivali u šumu pored puta, ali bi se malo posla opet sakupljali iza povorke i naprezale da suznim očima još jednom ugledaju iznad sepetke glavu deteta koje im odvode. Naročito su uporne i nezadržljive bile majke. One su jurile, gazeći žustro i ne gledajući gde staju, razdrljenih grudi, raščupane, zaboravljajući sve oko sebe, Zapevali su i naricale kao za pokojniku. Druge su raspamećene jaukale, urlale, kao da im se u polođajnim bolovima cepa materica, i obnevidele od plača naletale pravo na suharijske bičevi i na svaki udarac biča odgovarale bezumnim pitanjem kud ga vodite, kud mi ga vodite. Neke su pokušavali da razgovetno dozovu svog dečaka i da mu daju još nešto od sebe, koliko može da stane u dve reči neku posljednju preporuku ili opomenu na put. Rade, sine, nemoj majke zaboraviti. Ilija, Ilija, Ilija, vikala je druga žena, tražeći očajnom pogledom poznatu, dragu glavu, i ponavljala je to neprestano kao da bi htjela da detetu useče u pamet to ime koje će mu već kroz koji dan zauvek biti oduzeto. Ali put je dug, zemlja tvrda, telo slabo a Osmanlije moćne i nemilosrdne. Malo pomalo te žene su zaostajale i zamorene pešačenjem, gonjene udarcima, jedna pre, druga posle, napuštale bez izgleda napor. Ovde, na Višegradskoj skeli, morale su da zastanu i najupornije, jer ih na skelu nisu primali, a preko vode se nije moglo. Tu su mogle mirno da sede na obali i plaču, jer ih niko više nije gonio. Tu su čekale kao okamenjene i neosetljive za glad, žed i studen, sve dok ne bi na drugoj obali reke još jednom ugledale otegnutu povorku konja i konjanika, kako zamiče ka Dobrunu i u njoj još jednom naslutile rođeno dete koje im gine iz očiju. Toga novembarskog dana u jednom od onih mnogobrojnih sepeta čutao je i suvih očiju gledao oko sebe jedan crnomanjas dečak od desetak godina iz visokog sela Sokolovića. Ozeblom i potrvenelom rukom on je držao malu, krivu britvu i njome rasajano deljao pervaz svog sepeta, ali je u isto vrijeme posmatrao sve oko sebe. Zapamtio je kamenu obalu, obraslo redkim, golim i ubogo sivim rakitima, nakaznog skeleđiju i trošnu vodenicu, punu paučine i promaje, u kojoj su morali da prenoće pre nego što su uspjeli da se svi prebace preko mutne drine nad kojom su graktale vrane kao fizičku nelagodnost negde u sebi, crnu prugu koja s vremena na vreme, za sekundu dve preseče grudi nadvoje i zaboli silno, dečak je poneo sećanje na to mesto, gdje se prelama drum, gdje se beznadži i čamotinja bede zgušnjavaju i talože na kamenitim obalama reke preko koje je prelaz težak, skup i nesiguran. To je bilo ranjavo i bolno mesto, te i inače brdovite i oskudne krajine, na kome nevolja postaje javna i očita, gdje čovjek biva zaustavljen od nadmoćne stihije i postiđen zbog svoje nemoći, mora da uvidi i jasnije sagleda i svoju i tuđu bedu i zaostalost. Sve je to leglo u onu fizičku nelagodnost koja je ostala u dečaku toga novembarskog dana i koja ga nikad docnije nije potpuno napustila, iako je on promenio život i veru, ime i zavičaj. Šta je bilo dalje od toga dečaka u sepetu, to kazuju sve istorije na svim jezicima i to se bolje zna u širokom svetu nego ovde kod nas. S vremenom on je postao mlad i hrabar silahtar na sultanovom dvoru, pa kapudan paša, pa carski zep, vojskovođa i državnik svetskog glasa. Mehmed paša Sokoli, koji je na tri kontinenta vodio većinom pobedonosne ratove, proširio granice Turske caravine osigurao je s polja i dobrom upravom učvrstio iznutra. Za tih šestdeset i nekoliko godina služio je tri sultana, doživeo i u dobru i u zlu, što samo redki odabrani doživljuju, i uzdigao se na nama nepoznate visine moći i vlasti, gdje samo malo njih dolazi i ostaje. Taj novi čovjek, koji je nastao u tuđem svetu, gdje ni mišlju ne možemo da ga pratimo, morao je da zaboravi sve što je ostavio u kraju iz kojeg su ga nekad odveli zaboravio je nesumnjivo i prelaz na Drini kod Višegrada. Pustu obalu na kojoj pudnici dršću od studeni i neizvestnosti, sporu, crvotočnu skelu, čudovišnog skeleđiju i gladne vrane iznad mutne vode. Ali ono osjećanje nelagodnosti koje je ostalo od svega toga zajedno nije nikad potpuno nestalo. Naprotiv, sa godinama i sa starošću javljalo se sve češće. Uvek ista crna pruga koja mine grudima i preseče ih naročitim, dobro poznatim bolom iz detinstva, koji se jasno razlikuje od svih muka i bolova što ih je docnije život donosio. Sklopljenih očiju vezir bi tada čekao da crno sečivo prođe i u umine. U jednom od takvih trenutaka on je došao na misao da bi se oslobodio te nelagodnosti kad bi zbrisao onu skelu na dalekoj drini, kod koje se beda i svaka nezgoda kupe i talože bez prestanka, time što bi premostio strme obale i zlu vodu među njima, sastavio dva kraja druma koji je tu prekinut i tako zaovek i sigurno vezao Bosnu sa istokom, mesto svoga porekla sa mestima svoga života. Tako je on bio prvi koji je u jednom trenutku iza sklopljenih očnih kapatoka ugledao čvrstu i vitku siluetu velikog kamenitog mosta koji treba na tom mestu da nastane. Još iste godine otpočela je, po vezirovom naređenju i o njegovom trošku, gradnja velikog mosta na Drini. Ona je trajala pet godina. To je moralo biti izuzetno živo i važno doba za Kasabu i ceo kraj, puno promjena, sitnih i krupnih događaja. Ali začudo, u Kasabi, koja je stolećima pamtila i prepričavala svakojake događaje i takve koji su samo u posrednoj vezi sa mostom nije sačuvano mnogo pojedinosti o izvođenju samih radova na mostu. Narod pamti i prepričava ono što može da shvati i što uspe da pretvori u legendu. Sve ostalo prolazi mimo njega bez dubljeg traga, sa nemom ravnodušnošću bezimenih prirodnih pojava, ne dira njegovu maštu i ne ostaje u njegovom sećanju. Ovo mučno i dugo zidanje bilo je za njega tuđi rad o tuđem trošku. Tek kad je kao plod toga napora iskrsnuo veliki most. Ljudi su počeli da se secuju pojedinosti i da postanak stvarnog, vešto zidanog i trajnog mosta kite maštarskim pričama koje su opet oni umeli vešto da grade i dugo da pamte. U proleće one godine, kada je pala Vezirova otluka o gradnji, stigli su u Kasabu njegovi ljudi sa pratnjom da pripreme sve što treba za građenje mosta. Bilo ih je mnogo sa konjima, kolima, raznim spravama i šatorima. Sve je to izazivalo strah i zabunu u maloj varošici i pokolnim selima, naročito među hrišćanskim svetom. Na čelu ovog odreda stajao je Abidaga, glavni veziro poverenik za gradnju mosta, a uz njega je bio Tosun Efendija Neymar. O ovom Abidagi Vesu unapred pričalo kao čoveku bezobzirnom, nemilosrdnom i strogom prekomere. Čim su se smestili po šatorima ispod Mejdana, Abidaga je sazvao predstavnike vlasti i sve uglednije Turke na dogovor. Tu se nije mnogo dogovaralo, jer je govorio samo jedan, to jest Abidaga. Sakupljeni ljudi našli su se pred krupnim čovekom, nezdravo crvenog lica i zelenih očiju, u bogatoj carigradskoj nošnji sa kratkom riđom bradom i brkovima, čudno uvijenim na mazarski nađin. Govor koji ovaj siloviti čovek održao sakupljenim ljudima iznenadio ih je još više od njegovog izgleda. Po svoj prilici su vam pre mene stigli glasovi o meni, a već znam da ti glasovi ne mogu biti lepi ni prijatni. Verovatno ste čuli da tražim rad i poslušnost od svakoga, da hoću i da izbijem i da ubijem svakog ko ne radi kako treba i ne sluša bez pogovora. Da ja ne znam šta je to, ne može, nema, da se kod mene i za manju reč glava gubi, ukratko da sam krvav i naopak čovek. Hoću da vam kažem da ti glasovi nisu ni izmišljeni, ni preterani. Pod mojom lipom zaista nema hlada. Takav sam glas stekao u dugogodišnjoj službi, izvršavajući predano naredbe velikog vezira. Uzdam se u Boga da ću izvršiti ovaj posao zbog koga sam poslan, a kad po svršenom poslu odem odavde, nadam se da će predavnom otići još i gori i crni glasovi od ovih što su do vas došli. Posle toga neobičnog uvoda, koji su svi saslušali čutke i oborenih očiju, Abi Daga je objasnio ljudima da je ovdje u pitanju građevina velikog značaja kakve nemaju ni bogatije zemlje. Da će radovi trajati pet, možda i šest godina, ali da će vezirova volja biti izvršena na dlaku verno i u minut tačno. Zatim je izložio svoje prve potrebe i kakvi će biti pripremni radovi i šta se pritom očekuje od domaćih Turaka i traži od raje hrišćana. Pored njega je sedeo Tosun Efendija, sitan, bled i žut, poturčenjak, rodom sa grčkih ostrava, Neymar, koji je zidao mnoge Mehmet Pašine zadužbine u Carigradu. On je bio miran i ravnodušan, kao da ne čuje ili ne razume Abidagin govor. Gledao je u svoje ruke i samo je s vremena na vreme podizao pogled. Tada su mogle da se sagledaju njegove velike, crne oči kadifaste sjaja, lepe, Kratkovide oči čoveka koji gleda samo svoj posao i ne vidi, ne osjeća i ne razume ništa drugo od života i sveta. Ljudi su isješli zbunjeni i utučeni ispod tesnog i vrelog šatora. Osjećali su kako im znoj curi ispod novih svečanih anterija i kako se u svakog od njih brzo i neodoljivo useljavaju strah i briga. To što se sada sručilo na Kasabu i ceo ovaj kraj bila je velika nerazumljiva napast kojoj se nije moglo dogledati kraja. Prvo je počela seča šume i dovoz drveta. Toliko se japija slegla na obe strane drine, da je svet dugo vremena mislio da će most graditi od drveta. Zatim su počeli zemljani radovi, otkopavanje, pa bušanje krševite obale. Ti su poslovi u većini sršavali kulukom. Tako, sve do u kasnu jesen, kad su radovi privremeno obustavljeni i prvi deo posla dovršen. Sve se to vršilo pod Abidaginim nadzorom i pod njegovim zelenim dugim štapom koji u pesmu ušao. Jer na koga je on pokazao tim štapom, primetioši da dangu bili ne radi kako valja, toga su odmah hvatali se imeni, batinali na mestu i posle ga krvava i onesvesla polivali vodom i slali ponovo na rad. Kad je u kasnu jesen napuštao varoš, Abidaga je ponovo sazvao starešine i prve ljude i kazao im da on odlazi preko zime na drugo mesto, ali da njegovo oko ostaje ovde. Svi će odgovarati za sve. Ako se nađe da je mašta od radova pokvareno, ili ako usfali jedna jedina žioka od skupljene japije, globit će celu varoš. Na njihovu primjedbu da bi štetu mogla učiniti i poplava, odgovorio je hladno, bez oklevanja, da je ovo njihov kraj, pa njihova i reka i prema tome i šteta koju ona počini. Cele zime kasablije su čuvale građu i pazile radove kao oko u glavi. A sa prolećem pojavio se Abidaga sa Tosun Efendijom, ali su se pojavili i dalmatinski kamenoresci, koje je narod zvao rimski majstori. Bilo ih je u početku oko 30. Na čelu im je bio neki majstor Antonije, hrišćanin iz Ulcinja. Bio je visok, lep čovek, krupna oka, smela pogleda, orlovskog nosa, smeđe kose koje mu je padala do ramena, odeven gospodski na zapadnjački način. Njegov pomoćnik bio je crnac, pravi crnac, veseo mlad čovek koga je cijela varoš i sav onaj radenički svijet zvao Arapinom. Ako je lane, sudeći po gomilama drveta, izgledalo da Abi Abidaga namerava da diže most od drvene građe, sad se svijet učinilo da hoće novi Stambol da podigne ovde na Drini počelo je dovlačenje kamena iz Majdana koji su načeti u brdima kod banje, na sat hoda od Kasabe. Iduće godine granulo je tu, kraj višegradske skele, neko naročito proleće. Pored onoga što niče i cvate svake godine u to doba, izbilo je iz zemlje čitavo naselje od koliba. Nastali su novi putevi i prilazi vodi. Razmilala se bezbrojna volovska kola i kiriđijski konji. Ljudi sa Mejdena i okolišta Gledali su kako sa svakim danom, kao neki usev, raste dole kraj reke nemirna gomila ljudi, stoke i građevinskog materijala svake vrste. Na strmoj obali radili su majstori kamenoresci. Ceo taj kraj dobio je žućkostu boju kamene prašine, a malo podalje, na peščanoj ravnici, gasili su kreć domaći argati, promičući, odrpani i beli, kroz beo dim koji se dizao visoko sa krećana. Putevi su isprovaljivani od pretovarenih kola. Skela radi po vas dan, prevozeći s jedne obale na drugu građu, nadzornike i radnike. Gazeći sjeru prolećnu vodu do pasa, naročiti radnici pobijaju direke i kolje i sastavljaju pletere, nabijene ilovačom koji treba da rastave tok vode. Sve to gleda svet koji je dotle mirno žive u ovoj raštrkanoj kasabici po obroncima pored skele na drini i dobro bi bilo kad bi mogao samo da gleda, ali ovi radovi uzimaju takav obim i toliki mah, da uvlače u svoj vrtlog sve živo i mrtvo, ne samo u Kasabi, nego i nedaleko od nje. Sa drugom godinom broj radnika je toliko porastao da ih ima koliko i svih muških stanovnika u Varašici. Sva kola, svi konji i volovi rade samo za most. Sve što može da gamiže i da se kotura uzima se i upreže u posao, ponekad za platu, a ponekad i na silu, kao kuluk. Novca ima više nego ranije, ali skupoće i oskudica rastu brže nego što taj novac pritiče, tako kad stigne čoveku do ruke, on je već napola pojeden. Još teže od skupoće i oskudice padaju domaćem svetu nemir, neredi i nesigurnost, koji sada nasrću na kasabu kao posljedica gomilanja toliko gradnog ljudstva iz belog sveta i pored sve abidagine strogosti, česte su tuče među radnicima i krađe po vrtovima i dvorištima. Muslimanski ženski svet mora da krije lice i kad na iziđe, jer odasud može da dopre pogled ovih bezbrojnih radnika, stranih i domaćih. A kasablijski Turci drže mnogo do propisa Islama, utoliko više što su svi oni skorašnji Turci i nema gotovo ni jednog koji ne pamti ili oca ili dedu kao hrišćanina ili taze poturčenjaka. Zbog svega toga stariji ljudi turskog zakona negoduju otvoreno. Okreću leđa onoj zamršenoj gužvi od radništva, tegleće stoke, drveta, zemlje i kamena, koja se sve više širi i zapliće na obe strane skele i koja u svom rovanju i širenju načinje već i njihove sokake, avlije i bašte. U početku su svi bili gordi na veliku zadužbinu koju treba da podigne vezir iz njihovog kraja. Tada još nisu znali ovo što vide sada da te slavne građevine traže ovoliki krši nemir, napor i trošak. Lepo je to, misle oni, pripadati čistoj veri koja caruje. Lepo je to imati vezira zemljaka u Stambolu i još lepše zamišljati tvrd i skupocen most preko reke, ali ovo što se sada dešava ne liči ni na što. Pakao se napravi od njihove varoši, jedno vrzino kolo od nerazumljivih poslova, od dima, prašine, vike i meteže. Godine prolaze, Radovi se šire i rastu, ali im se ne vidi kraja ni smisla. Na svašta liči ovo, samo ne na most. Tako misli kasablijski Turci, poturčenjaci, i u četiri oka priznaju da im je priselo i na nos udarilo i gospodstvo, i ponos, i buduća slava. I otresaju se, i mosta, i vezira, i samo mole Boga da ih oslobodi ove napasti i da njima i njihovim kućama vrati nekadašnji mir, i tišinu skromnog života pored starinske skele na reci. Dodijelo Turcima, a pogotovo dodijelo hrišćanskoj raji celog višegradskog kraja, samo što nju niko ni za šta ne pita, niti ona može svoje negodovanje da pokazuje. A evo ide treća godina da svet kuluči na novoj građevini i ličnim radom i konjima i volovima. I to ne samo ovdašnja raja, nego i ona iz tri susedna kadiluka. Svuda se imeni na konjima hvataju seljačku pa i gradsku raju i doteruju je da radi na mostu. Obično ih iznenade na spavanju i pohvataju kao piliće. Po cijeloj Bosni putnik kazuje putniku da ne ide na drinu, jer kogod naiđe hvataju ga, ne pitajući ko je, ni šta je, ni kuda putuje i nagone da odradi bar nekoliko dana. Varaški hrišćani se otkupljuju mitom. Seoski momci su pokušali da beže u šumu, ali se imeni odmah uzmu iz te kuće taoce, često i žene umjesto odbeglih mladića. Ovo je treća jesen kako narod kuluči na mostu, a ni po čemu ne može da se vidi da posao odmiče i da se bliži kraj ovoj nevolje. Jesen je već uveliko, opalo lišće, propištali putevi od kiše, drina nadošla i mutna, a gola strnješta puna tromih vrana, ali Abidaga ne obustavlja radove. Na oskudnom novembarskom suncu vuku seljaci drvo i kamen, šljapću bosim nogama ili krvavim opancima po raskaljanom putu, znoje se od napora i zebu od vetra i pritežu oko sebe crne pelengire, pune novih rupa i starih zakrpa i vezuju pocepane krajeve svoje jedine košulje od grubog lana, koja je pocrnela od kiše, blata i dima, ali oni ne smeju da je operu, jer bi se u vodi raspala sve na sitna vlakna. Nad svima levdi Abidagin zeleni štab, jer Abidaga obilazi i Majdan u banji i sve radove oko mosta i to po nekoliko puta u danu. On je ljutit i kivan na ceo svet što dani kraćaju, a posao ne odmiče brzo kako bi on hteo. U teškom čurku od ruskog krzna i visokim čizmama, zajapuren u licu, penje se po skelama onih stubova koji se već dižu nad vodom, ulazi u kovačnice, ostave i radničke kolibe i napada sve redom, nadzornike i preduzimače. Kratki su dani, sve kraći, ah, kučkini sinovi, samo badava hleb jedete. Tako se izdire kao da su oni krivi što dockan sviće i što se rano smrkava. A u sumrak, neumoljivi i beznadni višegradski sumrak, kad se strma brda stežu oko kasabe i brzo pada noć, teška i gluva kao posljednja, a bidagin bez poraste do vrhunca i nemajući više na kome da ga iskali, jede sam sebe i ne može da spava od pomisli na tolike poslove koji miruju i toliki narod koji dreždi i dangubi. Škripi zubima. Doziva nadzornike i sračunava kako bi se od sutra mogao dan bolje upotrebiti i radna snaga jače iskoristiti. Za to vreme narod spava po kolibama i pojatama, odmara se i obnavlja snagu. Ali ne spavaju svi. Umeju i oni da bdiju za svoj račun i na svoj način. U jednoj prostranoj i suvoj pojati gori vatra na sredini, upravo do goreva, jer je od nje ostala samo još žerava koja tinja u polomračnoj prostoriji. Ceo prostor je ispunjen dimom i kiselkastim, teškim zadahom mokrog odela i opanaka i isparavanjem tridesetak ljudskih telesa. Sve su to kulučari, seljaci iz okoline, hrišćanska, kmetovska sirotinja. Svi su kaljavi, pokisli, premoreni i brižni. Pojede ih ovo besplatno i bezizgledno kulučenje, dok njihove njive, gore po selima, uzalud čekaju na jesenje oranje. Većina je još budna. Suše obojke pored vatre, prepliću opanke ili prosto gledaju u žeravicu. Među njima se našao odnekud neki crnogorac. Uhvatili ga se imeni na drumu, pa kuluči već nekoliko dana, iako neprestano svima priča i dokazuje kako je njemu to vrlo mučno i neprilično i kako mu obraz ne podnosi ovo argatovanje. Sad je oko njega okupljen najveći broj budnih seljaka, naročito mlađih. Iz dubokog džepa svog sivog gunja crnogorac izlači gusle, neugledne i malene kao podlanica i kratko gudala. Jedan od seljaka izlazi pred pojatu i čuva stražu, da ne naiđe ko od turaka. Svi gledaju Crnogorca kao da ga sad prvi put vide i u gusle koje iščezavaju u njegovim velikim šakama. On se savija, gusle su mu u krilu, a glavu od gusala pritište bradom, maže strune smolom i huče u gudalo. Sve je vlažno i odvuglo. I dok obavlja sve te sitne radnje, svesno i mirno kao da je sam na svetu, oni ga netremice gledaju. Najposle jekne prvi zvuk, rezak i neravan uzbuđenje raste. A crnogorac podešava i počinje kroz nos da pušta svoj glas i da njime dopunjava zvuk gusala. Sve se slaže i sve nagoveštava čudnu priču. A u jednom trenutku crnogorac zaista, pošto je kako tako uskladio svoj glas sa guslama, zabaci odjednom glavu silovito i ponosno, da mu iskoči jabučica na mršavom vratu i blesnu oštar profil pri svetlosti i pusti prigušen i otegnut zvuk a, a. I odmah nastavi razgovetno i kliktavo. Pije vino srpski car Stevane u Prizrenu mjestu Pitomome. Do njega su starci patrijari. Četiri su starca patrijara i do njih je do devet vladika i dvadeset učtugli vezira i po redu srpski gospodari. Vino služi provizor Mijajlo, a svijetli sestra Kandosija, sanjedara dragijem kamenjem. Seljaci se sve više zbijaju oko guslara, ali bez najmanjeg šuma. Dah im se ne čuje. Svi trepću očima, udivljeni i zablešteni. Trnci prolaze uz leđa, kičme se ispravljaju, grudi nadimaju, oči sjaju, prsti se na rukama šire i grče i mišići na vilicama stežu. Crnogorac veze i kiti sve brže i brže, sve lepše i smelije, a mokri i rasanjeni kulučari, zaneseni i neosjetljivi za sve ostalo, prate pesmu kao sopstvenu, lepšu i svetliju sudbinu. Među tolikim kulučarima seljacima bio je i neki radisav sa uništa, malog sela, odmah tu iznad kasabe. Onizak čovek, mrka lica i nemirnih očiju, dobro pognutu pasu, išao je brzo, rasturajući nogama i klateći glavom i ramenima levo desno, levo desno, kao da se je brašno. Nije bio ni siromah, kao što je izgledao, ni priprost, kao što se pravio. Oni su se prezivali heraci. Imali su dobro zemlju i bilo ih je mnogo muškinja u kući, ali se je gotovo cijelo njihovo selo za posljednjih 40 godina isturčilo, tako da su oni bili mnogo pritešnjeni i usamljeni. Tako malen, potuljen i užurban, taj radisav je sejao za ovih jesenjih noći od jedne pojate do druge, uvlačio se kao šilo među seljake i sašaptavao sa pojedincima. Njegovo je kazivanje bilo uglavnom ovako. Braćo, dotužilo i valja da se branimo. Vidite lijepo da će nas ova građevina iskopati i pojesti. I djeca će nam na njoj kulučiti ako nas još bude. Ovo se za naš iskopi radi, a ne za drugo. Sirotinji Rajiću prije i ne treba, nego Turcima, a mi niti dižemo vojske, niti vodimo trgovinu. I skela nam je mnogo. Nego, nas smo se nekolicina dogovorili da idemo noću, u gluho doba, i da obaramo i kvarimo koliko se može, što je napravljeno i podignuto, a da pustimo glas kako vila ruši građevinu i ne damo osta drini, pa da vidimo hoće li šta pomoći. Drugoga puta nemamo, a nešto valja raditi. Našlo se kao uvek, malodušnih i nepoverljivih koji su smatrali da je to jalova misao, jer se silni i lukavi Turci neće dati odvratiti od svog nauma i da treba i dalje kulučiti do Božje volje, a ne praviti od zla gore. Ali se našlo i takvih koji su smatrali da je sve bolje nego ovako i dalje tegliti i čekati da se čoveka spadne i posljednja krpa odela i posljednji dram snage od teškog posla i abidagina oskudna hleba, da treba poći za svakim ko misli da ide ka nekom izlazu. To su bili uglavnom mladići, ali bilo je i ozbiljnih, ženjenih ljudi, domaćina, koji su se saglasili, bez oduševljenja i plahovitosti, govoreći zabrinuto. Pa hajde da rušimo krv ga pojela, dok on nije pojao nas, a ako i to ne pomogne... I tu su odmahivali rukom u očajnoj rešenosti. Tako se tih prvih jesenjih dana proneo glas, najpre među radnicima, pa zatim i po kasabi, da se vila brodarica umešala u posao na Ćupriji, da ruši i razvaljuje preko noć, što se za dan sagradi, i da od gradnje neće moći ništa biti. U isto vreme počele su zaista preko noći da se javljaju neobjašnjive štete na zajaženim mestima, pa i na samim zidarskim radovima. Alat koji su zidari do sada ostavljali po započetim krajnjim stubovima, počeo je da se gubi i nestaje, zemljani radovi da se provaljuju i osipaju. Glas da se Ćuprija neće moći podići otišao je daleko. Širili su ga i Turci i hrišćani i sve je više dobivao oblik čvrstog verovanja. Hrišćanska raja je likovala, sva šapatom, sve nečujno i podmuklo, ali iz puna srca. I domaći Turci, koji su ranije sa ponosom gledali na Vezirovu građevinu, počeli su da prezrivu namiguju i odmahuju rukom. Mnogi naš poturice koji, promenivši verom, nije našao ono šta je očekivao, nego i dalje sedeo za tanku večeru i išao podrtih laktova, slušao i ponavljao sa uživanjem pričanja o velikom neuspehu i nalazio neko gorko zadovoljstvo u tome što ni veziri ne mogu da postignu i izvedu baš sve što naume. Već se govorilo da se strani majstori spremaju na odlazak i da Ćuprije neće biti tamo gdje je nikad nije ni bilo i gdje je nije trebalo ni počinjati. Sve se to splelo i brzo proširilo u svet. Narod lako izmišlja priče i brzo ih širi, a stvarnost se čudno i nerazdeljivo meša i prepliće sa pričama. Seljaci koji su noću slušali guslara pričali su da je vila koja ruši gradnju poručila Abidagi da neće prestati sa rušenjem dok ne uzidaju u temelje dvoje dece bliznadi, brata i sestru, stoju i ostaju po imenu i mnogi su se kleli da su vidjeli sejmene kako po selima traže takav par dece. Sejmeni su zaista obilazili, ali nisu tražili decu, nego su po abilaginom nalogu prisluškivali i raspitivali po narodu, ne bili saznali ko su ti nepoznati ljudi koji ruše most. Toga vremena se desilo da je u jednom selu iznad Višegrada zanela neka mutava i maloumna devojka, sirota, koja je služila u tuđoj kući, a ni sama nije htela ili nije znala da kaže s kim. To je bio redak i nezapamćen događaj da devojka, i to ovakva, zanese i još da otac ostane nepoznat. I stvar se pročula daleko. Upravo tih dana devojka je rodila na nekoj pojati dvoje bliznadi, ali oboje mrtvorođeno. Žene iz sela su joj pomogle pri porođaju koji je bio neobično težak i odmah se hranile decu u jednom šljiviku. A nesuđena majka se već trećeg dana digla i stala da traži decu svuda po selu. Uzalud su joj objašnjavali da su deca mrtva rođena i pokopana. Da bi se otresni njenog zapitkivanja rekli su joj, ili više pokretima objasnili, da su njena deca odnesena u Kasabu, tamo gdje Turci grade Ćupriju. Onako slaba i očajna, ona je otumarala u varoš i stala da obilazi oko skela i gradilišta, da zagleda uplašeno ljudima u oči i nerazumljivim umljanjem da pita za decu. Ljudi su je posmatrali sa čuđenjem ili gonili da ne smeta pri radu. Videći da ne razumeju šta hoće, ona je raskopčavala grubu seljačku košulju i pokazivala im dojke, bolne i nabrekle, na kojima su bradavice već počele da pucaju i krvare od mleka koje je neodoljivo nadolazilo. Niko nije znao kako da joj pomogne i objasni da njena deca nisu uzidana u most, jer na sve dobre reči i uveravanja, grdnje i pretnje, ona je samo žalostivo mumlala i u oštrim, nepoverljivim pogledom ispitivala svaki ugao. Najposle prestali su da je gone, puštali je da lunja oko gradilišta, obilazeći oko nje sa mučnim sažaljenjem. Kuvari su joj davali od radničke pure, koja bi zagorala na dnu kazana. Oni su je prozvali Luda i Linka, a po njima i cela kasaba. I sam Abidaga je prolazio bez prigovora pored nje, zakretao sujeverno glavu u stranu i naređivao je da joj udele. Tako je ostala da živi, kao mirna luda, tu, pored gradnje. Sa njom je ostala i priča da su Turci uzidali decu u most. Jedni su verovali u nju, drugi nisu, ali su je svi ponavljali i prenosili. A štete su se i dalje dešavale, čas manje, čas veće, i uporedo s njima širili su se sve uporniji glasovi da vile ne daju mostu na drinu. Abida ga je besneo. Peklo ga je da se može naći neko ko se usuđuje da i pored njegove poslovične strogosti, koju je on negovao kao naročit predmet svog ponosa, preduzme nešto protiv njegovog dela i njegovih namjera. Isto tako gadio mu se ovaj narod, i to muslimani kao i hrišćani, koji je spor i neveštu poslu, ali brzo na podsmeh i nipodaštavanje, i tako dobro ume da nađe podrugljivu i razornu reč za sve što ne shvata ili ne ume da uradi. Istorije straže sa obe strane reke. Štete na zemljanim radovima tada su prestale, ali se na samoj vodi i dalje rušilo. Samo za mesečnih noći nije bilo kvara. To je Abidagu, koji nije verovao u vile, utvrdilo u verovanju da ta vila nije nevidljiva i da ne dolazi s visina. Dugo nije hteo, nije mogao da veruje onima koji su mu govorili da je to seljačko lukavstvo, ali sad se sve više uveravao da je ipak tako. I to ga je nagonilo u još veći bez ali u isto vrijeme on je dobro znao da mora mirovati i prikrivati svoj gnev ako hoće da pripreža i uhvati štetočinu i što brže i potpunije razbije pričanja o vilama i napuštanju radova na mostu, koja mogu da postanu opasna. Pozvao je starešinu imena, jednog pljevljaka koji je odrastao u Carigradu, bledog i nezdravog čoveka. Ova dva čoveka su se nagonski odbijala među sobom i u isto vreme netrestano privlačila i sudarala jer između njih su stalno tkala i talasala nerazumljiva osjećanja mržnje, odvratnosti, straha i nepoverenja. Abidaga, koji ni prema kome nije bio mek ni prijatan, ispoljavao je prema ovom bledom poturčenjaku neprikrivenu odvratnost. Sve što je on radio ili govorio, dražilo je Abidagu i izazivalo ga da grdi i unižava. I što se pljevljak više ponižavao i pravio slađim i revnosnijim, to je Abidagina odvratnost sve više rasla a sejmenski starešine se od prvog dana sujeverno i strahovito bojao Abidage. Taj strah se s vremenom pretvorio u mučnu moru, koja ga nije napuštala. Pri svakom koraku i pokretu, često i u snu, on je pomišljao šta će Abidaga za ovo kazati. Uzalud je nastojao da mu se dodvori i da mu ugodi. Sve što je dolazilo od njega, Abidaga je primao s negodovanjem. A ta nerazumljiva mržnja kočila je i izbunjivala pljevljaka i činila ga još krućim i nespretnijim. On je verovao da će zbog Abidage jednog dana izgubiti ne samo hlebac i položaj, nego i glavu. Zato je živeo u stalnim uzvođenjima i prelazio iz samrtne potištenosti u grozničavu i svirepu revnost. Kad je sada, bled i krut, stao pred Abidagu, ovaj mu je rekao glasom prigušenim od srđbe. Slušaj, šuplja glavo, ti si veštovim ovim Krmkovićima, znaš njihov jezik i njihove marifetluke, pa i pored svega toga nisi u stanju da pronađeš koja je to rđa koja se digla da vezirski posao kvari. A to je zato što si rđa kao i oni, što su. Samo se našla još gora rđa od tebe koja te je postavila za starešinu i zabita, a nije se niko našao da te nagradi kako zaslužuješ. Evo, ja ću, kad niko nije. Da znaš da ću te sabiti u zemlju, da od tebe ne bude senke na suncu, nikoliko da je ima od najmanje travke. Ako za tri dana ne prestanu svaki kvar i štete na radovima, ako mi ne uhvatiš ono kojih ih čini i ne učutkaš sve ludačke glasove o vilama i o prestanku radova, nabiću te živa na kolac na najvišoj skeli, da te svet gleda i od tebe strah hvata i pamet u glavu uzima. Kunem ti se životom i verom kojom se ne kune lako. Danas je četvrtak. Imaš vremena do nedelje. A sad idi đavolu koji te meni i poslao. Idi. Sikter. I bez zaklete pljevljak bi verovao Abidaginoj pretnji, jer i u snu drhta od njegova glasa i pogleda. Sad je izišao u jednom od onih svojih grčevitih, paničnih nastupa straha i odmah se očajnički dao na posao. Sakupio je sve svoje ljude i prešavši naglo iz samrtne ukočenosti u ludačku jarost, stavio da ih grdi. Slijepci, badavađije. Derao se pljevljak kao da ga živa nabijaju na kolac unoseći se svakom od semena u lice. Zar se tako straža straži i carsko dobro čuva? Kad je nakazan ići brzisti i okretni svi, a kad je u službi potrčati, vežu vam se noge i stane pamet. A meni obraz zbog vas gori, ali nećete više kod mene plandovati. Znajte da ću od ovih skela kasapnicu semensku napraviti. Ni na jednom od vas neće biti glave ako za dva dana ovo čudo ne prestane i ako ne pohvatate i pobijete razbojnike. Dva dana imate još života. Kune vam se vjeroni čitabom. Tako je vikao dugo. I najposle, ne znajući šta bi još mogao da im kaže i čime da pripreti, pljuvao je imene jednog po jednog redom. Ali kad se isprskao i kad se oslobodio pritiska straha koji ga je napuštao u vidu gneva, odmah se očajničkom snagom dao na posao. Noć je proveo krstarec sa momcima po obali. U neko doba učinilo im se da čuju kako nešto lupa na onom delu skela koji je najdalje isturen u reku i potrčali su tamo. Čuli su još kako se odvaljuje daska, osipa kamen i pada u vodu, a kad su došli do mesta našli su zaista polomljene skele i razvaljen zid, ali ni traga od krivaca. Pred tom prazninom sejmeni su drhtali od noćne vlage i sujevernog straha. Dozivali su se, buljili u tamu, mahali zapaljenim lučevima, ali sve je bilo uzalud. Šteta je bila opet učinjena, a oni koji su je počinili nisu bili ni uhvaćeni, ni ubijeni, kao da su zaista nevidljiva bića. Iduće noći pljevljak je bolje pripremio zasedu. Prebacio je nekoliko ljudi i na drugu obalu. Kad je pao mrak, posokrivao je po skelama sve do na kraj sejmene, a sam je sa još dvojicom ljudi seo u jedan čamac koji je sa mrakom neopaženo dovukao na levu obalu. Odavde su sa nekoliko zaveslaja mogli da budu kod jednog od dva započeta stuba. I tako bi štetočino saleteli sa dve strane da ne može umaći, ako nije ili krilato ili podvodno biće. Cijele te duge i studene noći pljavljak je preležao u čamcu, pokriven ovčim kožama i muče najcrnjim mislima, preturujući neprestano po glavi. Da li će ga zaista ostvariti svoju pretnju i oduzeti mu život koji, pored ovakvog starešine, i inače nije život, nego samo strah i muka? Ali duž cele građevine nije se začuo ni najmanje šum, izuzev jednolično pljuskanje i mrmorenje nevidljive vode. Tako je i svanulo, a pljevljak je u celom ukrućenom telu osjećao kako mu se život smrkava i krati. Iduće treće i posljednje noći isto bdenje, isti raspored, isto uplašeno osluškivanje. I ponoć je prošla. Pljevljaka je hvatala samrtna ravnodušnost. Tada se začuo lak pljusak, a zatim jače tu udarac o hrastove grede koje su pobijene u reci i na kojima počivaju skele. Otud je odjeknuo oštar zvištuk, Ali pljevljakov čamac već je krenuo. Stojeći uspravno, on je buljio u mrak, mahao rukama i promuklim glasom vikao, veslaj, veslaj, upri. Bunovni ljudi su veslali oštro, ali jaka matica ih je ipak uhvatila nešto ranije nego što je trebalo. Umjesto da pristanu uz skele, oni krenuše niz vodu kojoj nisu mogli da se otmu, i ona bi ih odnela daleko da ih nešto neočekivano ne zaustavi. Tu, na sredini brzaka, gdje nije bilo direka ni skela, njihov čamac udari u nešto drveno i teško i odjekno tupo. To ih zaustavi. Tek tada razabraše da se gore, na skelama sejmeni gušaju sa nekim. Sejmeni, sve potručenjački sinovi iz naših krajeva, vikali su gore svi u jedan glas. U tami su se ukrštavali njihovi isprekidani i nerazumljivi povici. Drž, ne puštaj, ne vamo, ja sam, ja, između tih povika čulo se kako neki težak predmet ili ljudsko telo pljusnu vodu. Svi oni koji su sa jedne ili druge obale prisustovali izvršenju kazne, razneli su strašne glasove po varoši i okolini. Neopisiv strah je ušao u građane i radnike. Sporo i postepeno je prodiralo ljudima u svest puno saznanja o onome što se tu u njihovoj blizini u toku kratkog novembarskog dana desilo, svi su se razgovori kretali oko čovjeka koji je tamo gore, iznad skela, još živ na kocu. Svak se u sebi zaricao da neće o njemu govoriti, ali šta vredi kad se misao stalno vraća na njega i pogled otima na tu stranu. Seljaci koji su pristizali iz banje, vozeći kamen na volovskim kolima, obarali su oči i opominjali krotko svoje volove da žure. Radnici po obali i na skelama dozivali su se pri poslu prigušeno i samo koliko se moralo. I sami nadzornici sa leskovim prutovima u ruci bili su mirniji i blaži. Dalmatinski kamenoresti su pri radu okretali leđa mostu, bledi, stegnutih vilica i gnevno udarali svoja dleta koja su u opštoj tišini kliktala kao jato detlića. Brzo je došao sumrak i radnici su gradili svojim konačištima u želji da budu što dalje od skela. Još pre nego što se potpuno smrklo, ispeli su se Merđan, jedan Abidagin, pouzdan momak, ponovo do Radiseva i nesumnjivo utvrdili da je osuđenik i sada, četiri sata posle izvršenja osude, živ i svestan. On je u groznici, sporo i teško kolutao očima, a kad je ispod sebe ugledao ciganina, počeo je glasnije da ječi. Kroz tu jeku sa kojom je duša izlazila iz njega, razabirali su se samo pojedine reči. Turci, Turci, Ćuprija. Zadovoljni vratili su se Abidaginoj kući na Bikavac, pričajući putem svakome da je osuđenik živ, a kako škripi zubima i progovara s lepo i razgovetno, ima nade da će živjeti i do sutra u podne. Zadovoljan je bio i Abidaga i naredio je da se Merđanu isplati obeđena nagrada. Te noći je sve živo u Kasabi oko mosta zaspalo u strahu. Upravo zaspoje onaj koji je mogao da spava a onih kojima sam nije hteo na oči bilo je mnogo. A sutra dan je osvanuo sunčan novemarski ponedeljak. Ni tu oko gradnje, ni u celoj kasabi nije bilo oka koje nije pogledalo na onaj zamršeni splet greda i dasaka nad vodom, gdje se na samom kraju, kao na pramcu broda, pravi odvojen, isticao čovek na kocu. I mnogi koji je, budeći se, pomislio da je snimao ono što je juče na očigled sveta dešavalo se na mostu, a sad je stajao i netremice gledao svoj mučan san kako se produžuje i traje stvaran na suncu. Kod radnika ista ona jučerašnja tišina, puna skrušenosti i ogorčenja. U varoši isti šapat i zbunjenost. Merđan i onaj Abidagin momak kispili su se ponovo na skele, obilazeći oko osuđenika. Nešto su govorili među sobom, dizali glavu i zagledali gore u lice seljakovo. U jednom trenutku Merđan ga je povukao za čakšire. Već po načinu kako su se spustili, svi su shvatili da je seljak izdahnuo. I svi su Srbi osjetili neko olakšanje, kao nevidljivu pobedu. Sad su svi smelije pogledali gore na skeli i na osuđenika. Svi su osjećali da je u onom njihovom stalnom rvanju i merenju sa Turcima sada preteglo na njihovu stranu. Smrt je najteži zalog. Usta, dokle zalivena strahom sama su se otvarala. Onako kaljavi, vlažni, neobrijani i bledi, valjajući borovim polugama velike blokove vanjskog kamena, zastajali su za trenutak da opljunu dlanovi i prigušenim glasom govorili jedan drugome, Bog da ga prosti i pomiluje, ej mučenik, ej jade naš. Zar ne vidiš da se posvetio, svetitelj bolan? I svaki je ispod oka merio pokojnika koji se drži uspravno kao da stupa pred četom. Gore, na svojoj visini, on im nije više izgledao ni strašan ni žalostan. Naprotiv, svima je bilo jasno sada koliko se izdvojio i uzvisio. Ne stoji na zemlji, ne drži se rukama, ne pliva, ne leti. On ima svoje težište u samom sebi. Oslobođen zemnih veza i tereta, ne moči se. Ne može mu više niko ništa, ni puška, ni sablja, ni zla misao, ni ljudska reč, ni turski sud onako nag do pasa, vezanih ruku i nogu, prav, zabačene glave uz kolac, taj lik nije ličio toliko na ljudsko telo koje raste i raspada se, koliko na visoko uzdignut, tvrdi, neprolazan kip koji će tu ostati zaovek. Kolučari su se zakretali i kriomice krstili. Na mejdanu su žene pretrčavale jedna drugoj preko avlije, da samo minut dva prošapuću i otlaču zajedno, i odmah se vraćali trkom da im ručak ne bi zagoreo. Jedna je zapalila kandilo. Ubrzo su po svima kućama gorela kandila, prituljena po čoškovima soba. Deca su trepćući očima u prazničnom raspoloženju gledala u taj sjaj i slušajući nerazumljive, izlomljene rečenice starijih. Ubrani, gospode, i sačuvaj. Ah, mučenik, pribran je kod Boga kao da je najveću crkvu sagradio. Pomoli se nas, Bože, ti jedini, potri dušmanina i ne daj mu duge vlasti. Zapitkivala neumorno šta je to mučenik, ko gradi crku i gde je to. Naročito su dečaci bili ljubopitljivi, a majke su ih umirivale. Šuti dušo, šuti, slušaj mamu i čuvaj se dok si god živ, Turčina, prokletnika. A pre nego je i po drugi put stao da pada mrak, Abidaga je još jednom obišao građevinu i zadovoljan dejstvom ovog strašnog primjera, naredio da se seljak skine sa skela. Bacite psa psima. U toj noći koja je naglo padala, vlažna i mlaka kao proletnja, nastalo je nerazumljivo žuborenje i kalasanje među radnicima. I oni koji ranije nisu htjeli da čuju o rušenju i otporu, sada su bili spremni da daju mnogo i učine sve. Čovjek na kocu postao je opšta briga i svetinja. Nekoliko stotina izvučenih ljudi pokrenuto urođenim nagonom, snagom sažaljenja i drevnih običaja, nesvjesno se zatalasalo i udružilo u naporu da dođe do mučenikovog leša, da ga otme skrnavljanju i hrišćanski sahrani. U opreznom sašaptavanju i dogovaranju po kolubama i pojatama, kulučari su sakupili među sobom znatno svotu od sedam groša kojom će podmititi merđana. Za taj posao odabrali su trojicu najokretnijih između sebe i oni su uspjeli da stupe u dodir sa dželatom mokri i umorni od rada. Trojica seljaka sada pregovaraju, sporo, lukavo, zaobilazno. Mršteći se, češkajući po glavi i namjerno zamuckujući, najstariji seljak govori ciganinu. Eto se i to svrši. Suđeno je pa, neka bude i to. Samo, znaš kako je, na priliku, i je što nam se kaže Božji stvor, pa ne bi valjalo da ga, na priliku, zverinje jede i psi razlače. Merđan, koji naslučuje dobro da se radi o poslu, brani se, više tužno nego uporno. A ja, jok, nemojte da mi govorite, na veliku ćete me vatru naložiti, vi ne znate kakav je da ga. Seljak se muči i mršti i misli u sebi, ciganin je, stvorenje bez krsta i duše, pa nit možeš da ga kumiš, nit vratimiš, ničim na zemlji ili na nebu zakuneš a desnu ruku drži u plitkom džepu od gunja i u njoj stisnuo sedam groša. Ama znam već kako je. Znamo mi na priliku da ni tebi nije lako. Samo neće ni tebe kriviti. Eto, četiri groša. Uzdravo smo našli, pa kao veliko. Dosta je. Jok, jok, draži je meni život od vas kolikog blaga svjetskog, a od dabitak je živ ostao ne bih, jer taj vidi sve i kad spava. Jao, premren kad pomislim. Četiri pa i pet, najposlije kad bude. Sve bi se našla, nastavlja seljak bez obzira na ciganinovo vajkanje. Ne smijem, ne smijem, pa to. Dobro, tebi je zapovjeđeno da to telo baciš na priliku kao psima i ti ćeš ga baciti. A šta će poslije biti od njega, o tom ti brigu ne vodiš. Niti će te ko pitati za to. E vidiš, onda bismo mi na priliku uzeli to telo i sahranili po našem zakonu, ali kriomice na priliku, da živa duša ne zna. I ti ćeš na priliku kazati sutra dan da su psi na priliku raznijeli to telo. I nikom ništa, a tebi će biti tvoje. Seljak je govorio pažljivo i smišljeno, a samo je sa čudnim snebivanjem zastajkivao pred reči telo, koju je izgovarao upravo tako, telo. Zar ja za pet groša glavu da gubim? Ne, ne, ne, za šest, dodaje mirno seljak. I tada se ciganin ispravi, rašidi ruke, uozbilji lice, sa izrazom potresne iskrenosti za kakav su sposobni samo ljudi koji ne razlikuju laž od istine, stade pred seljaka kao da je on osuđenika, seljak krvnik. Neka bude u moju glavu kad sam takve sudbine, i neka moja ciganka ostane udovica, a moja djeca siročad. Da mi date sedam groša, pa nosite mrca samo da niko ne vidi i ne sazna. Seljak je vrteo glavom, žalići duboko što ovoj rđi mora da izda baš sve do posljednje pare, kao da mu je zavirio u stisnutu šaku. I onda se pogotiše potanko i opširno kako će Merđan preneti mrtvaca kad ga skine sa skela na levu obalu reke i tuga sa prvim mrakom baci na kamenitu stranu pored puta, tako da to vide i abidagini momci i prolaznici, a u šipražju Malo podalje bit će sakrivena ona trojica. I čim mrak padne, uzeće leš, odneti ga i sahraniti, ali na skrovitom mestu i bez ikakva vidna traga, tako da će izgledati posve verovatno da su ga psi u toku noći razvukli i pojeli. Tri groša se daju unapred, a četiri sutra po svršenoj stvari. Još iste noći sve je izvršeno, prema pogodbi. Sa sumrakom Merđan je preneo leš i bacio ga na obalu ispod puta. To nije ličilo na ono telo koje su svi gledali ova dva dana, pravo i ispršeno na kocu. To je bio opet stari radisav, sitan i povijen, samo bez krvi i života. I odmah se vratio, zajedno s momcima, s kelom na drugu obalu, u Kasabu. Seljaci su čekali u šikari. Prolazio je još poneki zadocneo radnik ili turčin koji se vraća kući. Pa se onda ceo kraj potpuno smiri i smrači. Stadoše da se javljaju psi, oni krupni, olinjali, gladni, i uplašeni, bez kuće i gospodara. Sakriveni u žbunju, seljaci su se bacali na njih kamenjem i razgonili ih, oni su bežali po dvije na repa, ali samo dvadesetak koraka od leša i otuda su vrebali šta će biti dalje. U mraku se nazirao kako im oči žagre i sjaju. Kad se već vidjelo da noć osvaja i da nema verovatnoće da će iko više najići, seljaci iziđeše iz svog zaklona noseći i lopatu. Dve daske koje su također nosili sa sobom položiše jednu na drugu, a na njih mrtvaca i tako ga iznešoše uza stranu. Tu, u jednoj udolini koju su stvorile proletnje jesenje vode, jureći sa brega kadrini, odgurnuše krupni šljunak koji se tu spušta kao suv i nepresušan potok i iskopaše dubok grob, brzo, tiho, bez reči i šuma. U grob položeše tvrdo, hladno i izgrčeno telo. Onaj najstariji seljak skoči u jamu, oprezno kresnu nekoliko puta, čakmakom okremeni, zapali prvo trud, pa zatim tanku svecicu sa savijenog voštanog svica, zaklanjajući je obavna rukama. Zatim je usadi više pokojnikove glave i prekrsti se tri puta, brzo i glasno. Prekrstiše se za njim i ona dvojica gore u mraku. Seljak zatim mahnu dva put iznad mrtvaca rukom, kao da ga preliva iz prazne ruke nevidljivim vinom i dva put izgovori tiho i skrušeno. Sosvijati mi u pokoji Hriste dušu raba tvojego. Zatim je šaputao još neke reči, nepovezane i nerazumljive, ali molitvene, svečane i teške, tako da su se ona dvojica nad grobom neprestano krstili. A kad začuta, dodadoše mu od ozgone dve daske i onih sastavi nad lešom, ukoso i po dužini, tako da su sačinjavale kao krov nad njim. Prekrsti se još jednom, ugasi sveću i izvuče se iz groba. Onda oprezno i polako stadoše svi zajedno da bacaju zemlju, sabijajući je dobro, tako da ne ostane vidljiva humka nad grobom. A kad su bili gotovi s tim, vratiše opet onaj šljunak kao potok preko sveže iskopane zemlje, prekrstiše se još jednom i krenuše natrag, zaobilazeći daleko kako bi što dalje od groba si išli na drum. Još iste noći udarila je gusta, tiha kiša bez vetra, a jutro koje je svanulo bilo je puno mlečne magle i teške, mlake vlage koja je ispunjavala celu rečnu dolinu. Po nekom belom sjaju koji čas raste, čas spada, vidi se da se sunce negde bori sa maglama koje ne može da probije. Sve je bilo prigušeno i avetinski novo i strano. Ljudi su naglo iskrsavali iz te magle i isto tako se naglo gubili u njoj. Po takvom vremenu prošla su sa ranim jutrom kroz čašiju prosta kola i na njima dva sejmena koji pridržavaju vezanog pevljaka svog dojučerašnjeg starešinu. Otkako je ono prekjuče, u nastupu neočekivanog oduševljenja što je živ i što nije na kocu, stao da igra pred svima, on se nije smirivao. Svi mišici su na njemu poigravali, mesto ga nije držalo, stalno ga je mučila neodoljiva potreba da se sam uveri i drugima da pokaže kako je on zdrav čitav i pokretan. Na mahove bi se setio Abidage, to je crna tačka u ovoj njegovoj radosti, i odmah bi pao u tešku zamišljenost. Ali za to vreme u njemu bi se sakupila nova snaga koja ga je neodoljivo gonila da se kreće i lomi kao kamen. I opet bi se dizao i počinjao da igra, šireći ruke, pucketajući prstima i vijajući se u pasu kao čengija, dokazujući sve novim, živim i oštrim pokretima da nije na kocu i dahćući u ritmu igre. Evo, evo, i ovo mogu, evo, i ovo, evo. Nije hteo ništa da jede, a svaki razgovor koji bi otpočeo prekidao je naglo i prelazio u igru i detinsko uveravanje pri svakom pokretu. Evo, vidi, evo, i ovo, evo. Kad su se sinoć najposle usudili da kažu Abi Dagi šta je s pljevljakom, on je rekao hladno i kratko. Vodite divanije u pljevlje i neka ga vežu u kući da ne budaljaka naokolo. Nije za ovog posla ni bio. Tako i učinjeno. Ali, kako starešina nije mogao da miruje, morali su njegovi imeni da ga vežu za kola na kojima je sedeo. On je plakao i branio se i dogod je mogao da miče po jedinim delom tela, trzao se i vikao svoje evo, evo. Najposle su morali da mu vežu i noge i ruke, tako da je sedeo na kolima usturen kao vreća žita i savumatan umatan konopcima. Ali sada, čim nije mogao da se kreće, počeo je da uobražava da ga nabijaju na kolac. Grčio se i odupirao uz očajnu viku. Ne mene, ne mene, vilu hvatajte, ne abidaga. Iz posljednjih kuća na izlasku iz varoši istrčavali su ljudi uzbunjeni tom vikom, ali su se kola sa sejmene i bolesnikom brzo gubila na Dobronskom drumu, u gustoj magli kroz koju se naslačivalo sunce. Taj neočekivani, žalostni odlazak Pljevljakov još je više uterao svetu strah u kosti. Počelo je da se šapući kako je osuđeni seljak bio nevidni, kako ga je ovaj Pljevljak uzeo na dušu. Među Srbima na Mejdanu žene su pričale kako su vile sahranile mrtvo telo nesrećnog Radiseva pod butkovim stijenama i kako noću pada s neba obilna svetlost na njegov grob hiljade hiljada zapaljenih sveća koje plamsaju i drhte u dugom nizu od neba do zemlje. Vidjeli su ih kroz suze. Svašta se verovalo i šaputalo, ali strah je bio jači od svega. I posao na mostu se nastavljao brzo i glatko, bez prekida i poremećaja. I nastavio bi se, Bog zna dokle, da početkom decembra nije nastupila neočekivano jaka studen, protiv koje ni Abidagina sila nije ništa mogla. To su bile nezapamćene studeni i mećave za prvu polovinu decembra meseca. Kamen primrzava za zemlju, drvo puca. Sitan kristalan sneg zaveo predmete, alati, čitave kolibe, a sutra dan ga čudlji vetar snese na drugu stranu i zaveje drugi kraj. Sam od sebe posao prestade i strah od Abidage izglede pa iščiva potpuno. Abidaga je prkosio nekoliko dana, ali na kraju popusti. Raspusti radnike i obustavi posao. Po najvećoj već odjelhao kao i on sa svojim ljudima. Istoga dana otputovao je za njim i Tosun Efendija na seoskim saonicama, pretrpan slamom i čebadima, a majstor Anton je u protivnom pravcu. A Ceona i logor kulučara rastori se po selima u dubokim dolinama, nestade nečujno i neprimetno kao voda koju zemlja upije. Ostade gradnja kao odbačena igračka. Pre polaska Abidaga je opet sazvao varoške prvake Turke, bio je potišten u svojoj srditoj nemoći. Rekao im je, kao i Lane, da sve ostavlja na njihovoj brizi i odgovornosti. Ja odlasim, ali moje oko ostaje. I pazite dobro. Bolje je da dvadeset neposlušnih glava skinete, nego da jedan ekser carski propadne. Čim proleće grane, ja ću biti ponovo ovdje i tražit ću račun od svakoga. Prvaci su obećali sve kao i lane i razišli se kućama, brižni i umotani u gunjeve, zubone i šalove, hvaleći Boga što je dao na svete zimu i mećevu i bar tako svojom silom udario granicu sili silnih. A kad je granulo proleće, nije stigao Abidaga, nego je doputovao na nov vezirov poverenik Arif Beg, zajedno sa Tosun Efendijom. S Abidagom se desilo ono čega se on toliko bojao. Neko, neko ko je dobro znao i sve izliza video, dostavio je velikom veziru tačne i iscrpne podatke o njegovom poslovanju na Višegradskom mostu. Vezir je bio tačno obavešten da je za ove dve godine svakog dana radilo između dve i tri stotine kolučara bez jedne pare natnice, vrlo često i o svojoj hrani, a vezirov novac uzimao je da ga za sebe. Izračunata je i svota novca koju je dosad prisvojio. Svoje nepoštenje prikrivao je, kao što ti to često u životu biva, velikom revnošću i preteranom strogošću, tako da narod cijelog onog kraja, ne samo raja nego i Turci, umjesto da blagosilja veliku zadužbinu, proklinji i čas kad je početa i ono koje podiže. Mehmet Paša, koji se cijelog veka borio sa krađom i nepouzdanošću svojih službenika, naredio je nevaljalom povereniku da vrati celu sumu, a sa ostatkom imanja i svojim haremom da odmah seli u jedno malo mesto u Anadoliji i da se živ ne čuje ako ne želi da ga i gore zlone snađe. Dva dana posle Arif Bega stigao je i majstor Antonije iz Dalmacije sa prvim radnicima. Tosun Efendija ga je predstavio novom povereniku. Po bleštavom i toplom aprilskom danu obišli su građevinu i utvrdili raspored za prve poslove. Kad se Arif Beg povukao i njih dvojica ostali sami na obali, majstor Antonije zagledao je bolje u lice Tosun Efendije, koji je i na onako sunčanom danu bio skupljen i grčevito umotan u široki crni mitan. Ovo je posve druga vrsta čoveka. Hvala Bogu. Samo se pitam ko je bio tako vešti hrabar da obavesti velikog vezira i makne onu životinju. To su Nefendija je gledao preda se i rekao mirno. Nema sumnje, ova je bolji. To je morao biti neko ko dobro poznaje Abidagin rad, ako ima pristup do vezira i uživa njegovo poverenje. Svakako, svakako je ovaj bolji. Odgovarao je Tosun Efendija, ne dižući pogled oborenih očiju i uvijajući se još čvršće u svoj mintan. Tako je otpočeo posao pod novim poverenikom Arif Begom. To je bio zaista posve drugačiji čovjek. Neobično visok na nogama, pognut, ćosav, isturenih jagodica, kosih, crnih, nasmejanih očiju. Narod ga je odmah prozvao Misir Baba. Bez vike, bez štapa, bez krupnih reči i vidnog napora, on je zapovedao i raspoređivao, nasmijano i bezbrižno, kao od nekud sa visine, ali ništa nije propuštao ni gubio iz vida. I on je nosio sa sobom onu atmosferu stroge revnosti za sve što je vezirova volja i naredba, samo što je bio miran, zdrav i pošten čovjek, koji nije imao čega da se boji ni šta da prikriva, pa mu nije ni trebalo da druge plaši i progoni. Posao je tekao istom brzinom jer brzina je bila ono što je vezir želeo. Greške su kažnjavane istom strogošću, ali je besplatno kulučenje ukinuto od prvog dana. Svi su radnici bili plaćeni i primali hranu u brašnoj soli i sve je išlo brže i bolje nego za Abidagina vremena. I one lude i linke nestade, izgubila se zimus negde na selu. Gradnja je rasla i širila se. Sada se vidjelo da Vezirova zadržbina neće biti samo most, nego i jedan han, karavanseraj, u kome će se putnici iz daleka, koji će prelaziti most, moći da nađu sklonište za sebe, svoje konje i svoju robu kad ih tu noć sustigne. Po Arizbekovim uputstvima počelo je građanje seraja. Na ulasku u čaršiju, dve stotine koraka od mosta, tamo gdje počinje strmina kojom put vodi na Mejdan, ima jedan zaravanak na kome se do sada sredom držao stočni pazar. Na tom zaravanku počela je gradnja novog hana. Posao je napredovao polagano, ali se već po početcima moglo vidjeti da se radi o tvrdoj, bogatoj građevini, zamišljenoj naveliko i naširoko. Svet nije ni primećivao kako sporo, ali stalno raste veliki han od kamena, jer je svu njegovu pažnju privlačila gradnja mosta. To što se sada radilo na Drini bilo je tako zamršeno, svi poslovi su bili tako složeni i posredni, da dokoni građani koji su se obale posmatrali radove kao neke prirodne pojave, nisu više mogli da ih s razumevanjem prate. Podizani su sve novi nasipi i šančevi u raznim pravcima, razdvajana i deljena reka na jazove i rukavce i pretakana iz jednog korita u drugo. Majstor Anton je doveo iz Dalmacije naročito veštake, užare i zakupio svu kudelju i u susednim nahijama. Ti majstori su u naročitim zgradama sukali konopce neobične jakosti i debljine. Grčki dunđeri su po njegovim i Tosun nefendijnim nasrtima radili velike drvene dizalice na čekrk, postavljali ih na splavove i tako na onim konopcima dizali najteže blokove kamena i prenosili ih do stubova koji su redom nicali iz rečnog korita. Po četiri dana je trajalo prenošenje svakog pojedinog od tih velikih blokova sa obale do njegovog ležišta u temeljima mostovnog stuba. Gledajući sve to iz dana u dan, iz godine u godinu, naš svet je počeo da gubi račun o vremenu i stvarnim namerama graditelja. Izgledalo im je da gradnja ne samo da ne odmiče napred, nego da se sve više mrsi i zapliće u neke pomoćne i sporedne radove i što druže traje, sve manje liči na ono što je imala da bude. Ljudi koji sami ne rade i ne preduzimaju ništa u životu, lako gube strpljenje i padaju u pogreške kad sude o tuđem radu. Višegradski Turci su opet počeli da sležu ramenima i odmahuju rukom kad govore o mostu. Hrišćani su čutali, ali su posmatrali gradnju sa zluradim i potajnim mislima u sebi i želili joj neuspeh kao svakom turskom preduzeću. Nekako u to vreme je iguman manastira Banje kod Priboja zapisao na posljednjem praznom listu jednog Mineja. Da je znano kad Mehmet Paša gradi Čupriju na Drini kod Višegrada. I veliki zulum bi narodu hristijanskom od Agarijana i teška Angarija mora su majstore dovodili. Za tri godine gradiše i mnoge aspre poračiše. Vodu su predvojili i pretrojili, ali mosta ne mogaše namaknuti. Prolazile su godine, smenjivale se leta i jeseni, zime i proleća. Odlazili su i vraćali se radnici i majstori. Sad je sva drina bila presvođena, ali ne mostom, nego drvenim skelama koje su ličile na besmisleni zamršen splet borovih greda i dasaka. S jedne i sa druge strane njihali su se visoke drvene dizalice utvrđene na dobro vezanim splavovima. Na obe obale reke dimile su se vatre, na kojima se topilo olovo kojim su zalivane rupe u pločama i nevidljivo vezivan kamen za kamen. Krajem te treće godine desila se jedna od onih nesreća bez kojih velike građevine redko bivaju. Dovršavao se srednji stup, koji je nešto viši i pri vrhu širi od ostalih, jer na njemu treba da počiva kapija. Kod prenošenja jednog velikog kamenog bloka posao je zapeo. Radnici su se rojili oko ogromnog onog kamena koji je, obavijen debelim konopcima, visio nad njihovim glavama. Dizalica nije uspevala da ga nadnese tačno nad njegov ležaj. Majstor Antonijev, pomoćnik Arapin, pritičao je nestrpljivo i počeo da glasnim, ljutitim policima na onom čudnom mešanom jeziku koji se u toku godina stvorio između onih ljudi iz raznih krajeva sveta, izdaje naređenja onima dole na vodi koji su rukovali dizalicom. U tom trenutku, na nerazumljiv način, popustili su konopci i blok se srušio, najpre jednim krajima, zatim celom težinom na uzbuđenog Arapina, koji nije ni gledao iznad sebe, nego dole, na vodu. Čudnim slučajem, blok je pao tačno gde treba, ali je pri padu zahvatio Arapina i pritisnuo mu celu donju polovinu tela. Nastala je trka, uzbuna i dozivanje. Ubrzo je stigao i majstor Antonije. Mladi crnac je, posle prve nesestice, došao sebi. Stenjao je kroz tisnute zube i tužno, uplašeno gledao u majstor Antonijeve oči. Sastavljenih obrva, bled, majstor Antonije je izdavao naređenja kako da se iskupe radnici, donese alati i pristupi dizanju bloka ali sve je bilo uzalud. Od mladića se naglo odlivala krv, dah mu se kidao i pogled maglio. Za pola sata izdahnuo, držeći grčevito u ruku u svojim. Arapinova sahrana bila je svečan događaj koji se dugo pamtio. Svi muslimani muškarci izišli su da ga isprate i ponesu po nekoliko koraka njegov tabut u kom je ležala samo gornja polovina njegovog mladog tela, jer pola je ostalo pod kamenim blokom. Majstor Antonije mu je podigao nad grobom lep nišan od kamena, od kog se most gradi. Njega je potresla smrt ovog mladića, koga je kao dečaka izveo iz njegove sirotinje u Ulcinju, gdje je živjelo nekoliko zalutalih crnačkih porodica. Ali posao nije zastao ni za trenutak. I te iduće godine zima je bila blaga i radilo se sve do polovine decembra meseca. Nastupila je peta godina rada. Sad je onaj široki i nepravilni krug od drveta, kamena, pomoćnih sprava i raznovrsnog materijala počeo da se sužava. Na zaravanku pored puta na Mejdan već je stajao novi han oslobođen skela. To je bila velika zgrada na sprat, zidana od istog kamena od koga se pravi most. Još se radilo na hanu i iznutra iz polja, ali se već sada, ovako na daljinu, moglo vidjeti koliko on odudara veličinom skladom linija i tvrdoćom građe od svega što se ikad moglo sagraditi ili zamisliti u kasabi. Ta zgrada od svetlo žućkasto kamena sa krovom od tamno crvenog crepa, sa nizom fino srezanih prozora, dolazila je kasablijama kao raskošna i neverovatna praznična stvar koja odsad treba da postane sastavni deo njihovog svakidašnjeg života. Sagrađena od vezira, izgledala je kao da će samo veziri u njoj odsedati. Iz svega je zračio ocjenj neke veličine – ukusa i raskoši koja ih je zbunjivala. U isto vreme i ona bezoblična masa iz ukrštanih greda i žioka nad rekom stade da spašnjava i da se tanji, a kroz njih se sada sve bolje i jasnije nazirao istinski most od lepog vanjskog kamena. Još uvijek su pojedinci i čitave grupe radnika radili poslove koji su u očima sveta izgledali besmisleni i bez veze sa svim ostalim, ali sada je već i za posljednjeg nevernog kasabriju bilo jasno da svi oni zajedno dižu most po jednoj jedinstvenoj zamisli i nepogrešivom računu koji stoji iza svake od tih pojedinih radnja. Najprije su se ukazali oni lukovi koji su najmanji, i po visini i po rasponu, i najbliži obali. A zatim se otkriveni jedan po jedan, dok i posljednji ne zbaci skele sa sebe i ne ukaza se ceo most na 11 moćnih lukova, savršen i čudan u svojoj lepoti, kao nov i stran predeo za kasabrijske oči. Brzi i na zlo i na dobro, višegrađani su bili postiđeni u svojoj sumnji neverici. E sad nisu ni pokušavali da prikriju svoje divljanje, ni mogli da obuzdaju svoje oduševljenje. Prelaz preko mosta nije bio još dozvoljen, ali se svet iskupljao na obe obale, a naročito na desnoj gdje se nalazi čaršija i veći deo varaši, i posmatrao kako radnici preko njega prelaze i kako rade glačajući kamen u ogradi i uzvišenim sedištima na kapiji. Sakupljeni višegradski Turci posmatraju taj tuđi rad o tuđem trošku, kome su oni punih pet godina izdevali svakojaka imena i proricali najgoru budućnost. Ama, govorim ja vama jednako, kaže uzbuđeno i radosno jedan hožica iz dušča, da se carskoj uci ništa nije otelo i da će ovi pametni ljudi najposlije podići šta su naumili, a vi jednako, te neće, te ne mogu. A evo, vidiš da podigoše i još kakvu priju i kakvu zgodu i ljepotu. Svi mu odobravaju. Iako se niko pravo ne sjeća kad je on to njima govorio, a svi znaju da je sa njima zajedno ogovarao i građevinu i ono koje podiže. I svi su se, iskreno razdragani, neprestano iščuđavali. E, ljudi, e, ljudi, šta poniče u našoj kasabi? Vidiš ti što je vezirska sila i pamet, gde je oko pogleda, tu je hajri i beričet. I još ovo nije ništa, dodaje onaj veseli i živahni hođica. Još će ona ljepša biti. Vidite li kako ga ti mare i doćeruju kao konja za panađur. Tako se takmiče u izlivima oduševljenja, tražeći sve nove, lepše i krupnije reči pohvale. Samo Ahmed Aga Šeta, bogat žitarski trgovac, mrzovoljan čovjek i tvrdica, gleda još uvijek prezirivo i gradnju i ove koji je hvale. Visok, žuti usukan, crna, oštro pogleda tankih, kao slepljenih usena, on žmirka na septemarskom suncu lepog dana i jedini ne ustupa od svog ranijeg mišljenja. Jer ima u jednim ljudima bezrazlošnih mržnja i zavisti koje su veće i jače od svega što drugi ljudi mogu da stvori izmisle. Onima koji oduševljeno hvale veličinu i stalnost mosta govori da je tvrđio svakog grada, on prezivo dobacuje. Ne došao mu povodan, onaj naš pravi višegradski, pa ćeš vidjeti šta će od njega ostati. Svi ga ogorčeno pobijaju i hvale oni koji su radili na mostu, a naročito Arif Bega koji je uvek gospodski nasmijan, kao igrajući se stvorio ovakvu i ovoliku građevinu. Ali Šeta je tvrdio rešen da ne prizna nikome ništa. Jest da nije bilo Avidage i njegovog zelenog štapa i njegovog zapta iz uloma, Pitao bih vas ja, bili ovaj misir baba mogao svojim smijehom i sa rukama na lezima dovršiti čupriju? I ozlojeđen opštim oduševljenjem, kao ličnom uvredom, šeta odlazi ljutito u svoju magazu, da sedi na svom svakdašnjem mestu sa koga se ne vidi ni sunce, ni most i ne čuje graja i žagor zanesenog sveta. Ali šeta je bio usamljen izuzetek. Radosti i oduševljenje građana samo su rasli i širili se i na okolna sela. Prvih dana oktobra mjeseca priredio je Arif Beg veliku svečanost zbog dovršenja mosta. Taj čovjek gospodskih navika, neosjetne strogosti i redkog poštenja, koji je trošio sav povereni u novac na ono na što je bio namenjen, ne zadržavajući ništa za sebe, bio je za narod glavna ličnost u ovom poslu. O njemu se govorilo više nego o veziru samom, tako je i njegova svečanost ispala bogata i sjajna. Nadzornici i radnici dobili su darove u novcu i odelu, a opšta gozba u kojoj je učestvovao kogod je hteo trajala je dva dana. U vezirovo zdravlje jelo se, pilo, sviralo, igralo i pevalo. Priređene su konski i pešačke trke. Siroteni su deljeni meso i slatkiši. Na trgu koji vezuje most sa čaršijom kuvala se u kotlovima halva i onako vruća delila narodu. Tada se osladio i onaj koji ni na Bajram nije. Do usela oko Kasabe doprala je ta hvala i kogod je okusio poželeo zdravlje veziru i dug vek njegovim građevinama. Bilo je dece koje se u 14 puta navraćala na kazan, dok ih aščije, poznavši ih, ne bi oterali, bijući ih valjačama. Jedno je ciganče umrlo jer se prejelo vruće halve. Takve stvari su se dugo pamtile i kazivale uporede sa pričama o postanku mosta, u toliko više što su darežljive veziri i pošteni poverenici u docnim stolicima izgleda izumrli i ovakve proslove postale redke, pa potpuno nepoznate, dok nisu najposle prešli u isti red sa legendama o vilama, o stoji, ostoji i sličnim čudima. Dok su trajile svečanosti, kao i prvih dana uopšte, svet je prelazio most po bezbroj puta s jedne obale na drugu. Deca su pretrčavala, a stari išli polagano, u razgovoru ili posmatrajući sa svake tačke potpuno nove vidike koji su se otvarali sa mosta. Nemoćni, hromi i uzeti donošeni su na nosilima, jer niko nije hteo da izostane i da se odreče svog udala u ovome čudu. Svaki najmanji kasablija osjećao se kao da su se njegove sposobnosti odjednom umnožile i snaga uvećala, kao da je neki čudesni, nadčovečanski podvig svede na meru njegovih moći i u granici svakodnevnog života kao da je, pored dosad poznatih elemenata, zemlje, vode i neba, otkriven odjednom još jedan, kao da je nečijim blagotvornim naporom odjednom za sve i svakoga ostvarana jedna od najdubljih želja, drevni ljudski san, da se ide iznad vode i savlađuje prostor. Turski momci su zametali kolo oko kazana sa halvom, vodili ga preko mosta, jer tu im se činilo da lete, a ne da zemlju gaze pa zatim savijali okrug na kapi i tu su trukali i bili nogama nove ploče kao da iskušavaju tvrdoću mosta. Oko toga sabijenog, okruglog kola mladih telesa koja neumorno poskakuju sve u istom ritmu, obigravali su dečaci, protrčavali između razigranih nogu kao kroz pomičan plot, stajali u sredini kola, prvi put u životu na mostu o kojem se već godinama govori, i to na kapi za koju se kaže da je u njoj zatvoren onaj unesrećeni pokojni Arapin i da se tu noću prikazuje. Uživajući u momačkom kolu, oni su premirali od straha koji je Arapin i dok je živ bio i radio na mostu neprestano ulivo ka sabliskoj deci. Na tom uzvišenom, novom, neobičnom mostu činilo im se da su davno napustili majku i rodnu kuću i zalutali u zemlju crnih ljudi, čudesnih građevina i neobičnih igara. Strepili su ali nisu mogli da se odvoje od pomisli na ni da se otkinu od kola na čudnoj novoj kapiji. Tek neko novo čudo moglo je da privuče njihovu pažnju. Neki murat, zvani Muta, malouman mladić iz agenske porodice Turkovića iz Nezuka, sa kojim se u Kasabi često terali šalu, odjednom se ispeo na kamenu ogradu mosta. Začula se dečja cika, udivljeni i uplašeni uzvici starijih, a idiot je, kao vilen, raširenih ruku i zabačene glave, išao uskim pločama nogu pred nogu, kao da ne lepti nad vodom i dubinom, nego kao da učestvuju u najljepšoj igri. Uporeda sa njim išla je gomila dečurli i poslonjaka i hrabrila ga, a na drugom kraju mosta sačekao ga je njegov brat Alijaga i išibao kao malo dete. Mnogi su odlazili daleko niz reku, pola sata hoda do Kalate ili Mezalina i otud posmatrali most koji se isticao, beo i lak sa svojih 11 lukova nejednake veličine, kao čudna arabeska na zelenoj vodi među tamnim brdima. Tih dana je donesena i velika bela ploča sa usečenim natpisom i uzidana na kapi u onaj zid od crvenkastog kamena koji se izdiže čitava tri aršina iz ograde mosta. Dugo vremena svet se okupljao oko natpisa i gleda u njega, dok se ne bi našao kakav softa ili mlad hafis koji bi, sa manje ili više veštine, za jednu kafu ili krišku lubenice, ili prosto za Boži sevak pročitao natpis kako bi mogao i umeo. Po stotinu puta su tih dana sricani stihovi tog tariha, koje je napisao neki carigradski stihotvorac Badi, i koji su ukazivali ime i zvanje onoga koji je sagradio ovu zadužbinu, kao i srećnu godinu, 975. po Hedžri, to jest 1571. po hrišćanskom računanju, kad je ona završena. Taj badi je za dobre pare pisao lake i zvučne stihove i umeo vešto da ih nametne velikašima koji su podizali ili opravljali velike građevine. Oni koji su ga znali i pomalo mu zavideli, govorili su podrugljivo da je nebeski svod još jedina građevina na kojoj nema tariha iz badijeva pera. A on je, pored sve lepe zarade, bio sirak i gladnica, već je to u borbi sa onom naročitom bedom koja često prati stihotvorce kao neko osobito prokletstvo i koju nikakve plate i nagrade ne mogu zajaziti. Po slaboj pismenosti, tvrdoj glavi i živoj mašti ovog našeg sveta, svaki od kasablijskih učenjaka na svoj način čitao i tumačio Badijev tarih na kamenoj ploči, koji je, kao svaki tekst, bačen jednom u javnost, stajao tu, večit, u večitom kamenu, zaovek i nepovretno izložen pogledima i tumačenjima svih ljudi, mudrih i ludih, zlih i dobronamernih. A svaki od slušalaca pamtio je one stihove koji su njegovom uhu i njegovoj čudi najbolje odgovarali. Tako se ono što je bilo tu, na očigled celog sveta, urezano u tvrdi kamen, ponavljalo od usta do usta na razne načine, često izmenjeno i iskvareno do nesmisla. Gle, Mehmed Paša, najveći među mudrima i velikim svoga vremena, ostvari zavet svoga srca i svojom brigom i trudom sagradi most na reci Drini. Na ovoj vodi, duboko i brza toka, prethodnici mu ne mogaše ništa podići. Nadam se od milosti Božje da će mu gradnja biti čvrsta, da će mu vek prolaziti u sreći i da nikad za tugu neće znati. Jer za svakoga živoga on je zlato i srebro uložio zadržbine. I niko ne može kazati da je bačeni metak koji troši u takve svrhe. Badi, koji je video ovo, kad je dovršena gradnja izreče tarih. Neka Bog blagoslovi tu građevinu, taj čudesni i lepi most. Najposle narod se najeo, načudio, nahodao i naslušao stihova iz natpisa. To čudo prvih dana ušlo je u njihov svakodnevni život i oni su prelazili most, užurbani, ravnodušni, zabrinuti, rasejani, kao što je šumna voda tekla ispod njega, kao da je to neki od bezbrojnih puteva koji su oni i njihova stoka utabali svojim nogama. A ploča sa napisom je ćutala u zidu kao i svaki drugi kamen. Sada je drum sa leve obale reke vezan pravo sa onim krajem druma na Zaravanku sa druge strane. Nestalo je mrke, crvotočne skele i čudljivih skeleđija. Duboko ispod posljednjih lukova mosta ostali su peskoviti krši strme obale kojima se podjednako teško silazilo i peloj na kojima se tako mučno čekali i toliko uzaludno dozivalo s jedne strane na drugu. Sve je to zajedno sa plahovitom rekom kao mađijom premošćeno. Visoko iznad svega toga sad se išlo kao na krilima, pravo sa jedne visoke obale na drugu, preko širokog, dugog mosta koji je tvrd i stalan kao planina, a pod kopitima odjekuje kao da je sav samo od jedne tanke ploče kamena. Nestalo je onih drvenih vodenica u kućercima u kojima su putnici za nužno noćivali. Umjesto njih stoji tvrdi i raskošni karavan Seraj i prima putnike koji je svakim danom sve više. U Han se ulazi na široku kapiju skladnih linija. Sa obe strane kapije su dva velika prozora i na njima rešetke, ali ne od gvožde nego klesane u sedri i svaka iz jednog komada. U širokom pravougonom dvorištu ima mjesta za robu i prtljag, a na naokolo nižu se vrata od 36 soba. Pozadi, pod bregom su štale. Naopšte čudo i one od kamena, kao da su za carsko erge ugrađene. Tako hana nema od Sarajeva pa do Jedrena. Tu svaki putnik može da ostane jedan dan i jednu noć i da ima bez pare dinara konak, vatru i vodu za sebe, poslugu i konje. Sve je to, kao i most sam, zadužbina velikog vezira Mehmet Paše, koji se pre više od 60 godina rodio tu iz ovih planina, u visokom selu Sokolovićima i koji je u detinstvu sa gomilom srpskih seljačića odveden kao ađani oglan u Stambol. Troškovi su za izdržavanje karavan seraja dolazili iz Vahufa koji je Mehmet Paša osnovao od velikih imanja zaplenjenih u novosavskim krajevima u Ugarskoj. Tako su se podizanje mosta i Hana nestale, kao što se vidi, mnoge muke i nezgode. Nestalo bi možda i onog neobičnog bola koji je vezir u detinjstvu poneo sa višegradske skele iz Bosne. Crne oštre pruge koja mu s vremena na vreme presjeca grudi na dvije polovine. Ali Mehmet Paši nije bilo suđeno da živi bez tog bola, nita dugo uživa u misli na svoju višegradsku zadužbinu. Ubrzo posle završetka posljednjih stradala, tek što je karavan Seraj upravo proradio i most se pročuo po svetu, Mehmed Paša je još jednom osjetio bol od crnog sečiva u grudima. I to posljednji put. Jednog petka, kad je ulazio sa svitom u džamiju, prišao mu je jedan sulud i odrpan deriviš sa ispruženom levom rukom za milostinju. Vezir se okrenuo i naredio čoveku iz pratnje da mu udeli a Derviš je tada iz rukava desne ruke potegao težak kasarski nož i udario njime vezira snažno među rebra. Pratnja je sasekla Derviša. Veziri i njegov ubice izdahnuli su u istom trenutku. Na sivim pločama pred džamijom ležali su tako još nekoliko trenutaka, jedan pored drugog. Ubijeni, ubica, krupan, punokrvan, raširenih nogu i ruku, kao da je još nošen gnevnim zamahom svog bezomnog udarca a pored njega veliki vezir, raskopčane anterije na grudima i daleko odbačeno kauka. Posljednjih godina života on je omršao i pogorio se, nekako zatavno i ogrube u licu. I sad je, onako razdrljen i gologlav, savijen i utonuo use, ličio više na ostarelog i premaćenog seljaka i Sokolovića, nego na oborenog dostojanstvenika koji je do maločas upravljao Turskom carevinom. Meseci i meseci su prošli dok je i do kasade doprala vest o vezirovoj pogibije. I to ne kao jasna i određena činjenica, nego kao skriveno govorkanje koje može i biti i ne biti tačno. Jer u Turskoj caravini nije dozvoljeno da se zle vesti i nesrećni događaji šire i prepričavaju ni onda kad se u susednoj državi dese, a kamali kad se radi o rođenoj nesreći. U ostalom, u ovom slučaju niko nije imao računa da se mnogo i dugo govori o smrti velikog vezira. Stranka njegovih protivnika, koja je najposle uspjela da ga obori, nastojala je da se njegovom svečanom sahranom pokopa i svaku življu uspomenu na njega. A Mehmed Pašini rođaci, saradnici i pristelice u Stambolu nisu imali u većini ništa protiv toga da se o nekadašnjem velikom veziru što manje govori, jer su tako rasli i njihovi izgledi da se dodvore novim upravljačima i da im se prošlost oprosti ali dve lepe građevine na Drini počeli su već da vrše svoj uticaj na promet i saobraćaj, na Višegradsku kasabu i celu okolinu i vršili su ga i dalje, bez obzira na žive i mrtve, na one koji se podižu ili one koji padaju. Varoš je brzo počela da se spušta sa brega ka vodi i da se širi i razvija i sve više sabija oko mosta i oko karavan seraja, koji je narod prozvao kamenitim hanom. Tako je postao most sa kapijom i tako se razvila kasaba oko njega. Posle toga, za vreme od preko 300 godina, njegovo mesto u razvitku kasabe i njegovo značenje u životu kasabalija bili su onakvi kako smo ih napred ukratko opisali. A smisao i suština njegovog postajanja kao da su bili u njegovoj stalnosti. Njegova svetla linija u sklopu kasabe nije se menjala kao ni profili okolnih planina na nebu. U nizu mena i brzom odcvetavanju ljudskih naraštaja on je ostao nepromenjen kao i voda koja prolazi ispod njega. Stario je, prirodno i on, ali na jednoj vremenskoj skali koja je mnogo šira, ne samo od dužine ljudskog veka, nego i od trajanja čitavog niza naraštaja, toliko šira da se okom to starenje nije moglo da primeti. Njegov vek je, iako smrtan po sebi, ličio na večnost, jer mu je kraj bio nedogledan. Prošlo je prva stotina godina, vreme dugo i smrtonosno za ljude i mnoga njihova dela, ali neosjetno za velike građevine. Dobro smišljene i tvrdo zasnovane, a most sa kapijom i karavan seraj pored njega stajali su i služili kao i prvog dana. Tako bi nad njima prošlo i drugo stoleće, sa smenom godišnjih doba i ljudskih pokolenja, a građevine bi trajale bez promene, ali ono što nije moglo vreme, učinili su nestalni i nepredvidljivi sticaji dalekih prilika. U to vrijeme, krajem 17. veka, po Bosni se pevalo, govorilo i šaputalo mnogo o Mađarskoj, koju je turska vojska posle stoletne okupacije stala da napušta. Mnogi je bosanski spahija, braneći svoj ugarski spahiluk u borbama pri tom povlačenju, ostavio kosti u mađarskoj zemlji. To su bili, moglo bi se reći, oni srećniji, jer mnogi se Spahija vratio go kao prst u svoju staru bosansku postojbinu, gdje ga je čekala tanka zemlja, uzak i oskudan život, posle bogate širine i gospodstva na velikim spahilocima u Mađarskoj. Daleki nejasan odik svega toga dopirao je i dovde, ali niko nije ni pomišljao da bi ta Ungarija, zemlja iz pesama, mogla imati neke veze sa stvarnim, svakodnevnim životom Kasabe. Pa ipak bilo je tako. Sa turskim povlačenjem iz Mađarske izgubljena su i ostala izvan granica carevine, pored ostalog i imanja onog Vahufa iz koga se izdržavao karavansera i u Išegradu. I svet u Kasabi i putnici koji se već sto godina služe kamenitim hanom, navikli su na njega i nisu nikad ni razmišljali o tome kakva su sredstva iz kojih se on izdržava, kako su postali, nigde im je izvan. Svi su se služili njime, iskorišćavali ga kao rodnu i blagoslovenu vočku pored puta koja je ničija i svačija. Pominjali su mehanički pokoj vezirovoj duši, ali nisu pomišljali da je vezir već sto godina mrtav, niti se pitali ko sad čuva i brani carske zemlje i vakufe. Ko je mogao i pomišljati da su stvari u svetu u takvoj zavisnosti jedne od drugih i na toliku daljinu među sobom povezane. Stoga nije u prvo vreme u Kasabini primećeno da su presahnuli prihodi. Posluga je radila i Han je primao putnike kao i ranije. Mislilo se da je novac za izdržavanje zadocinio kao što se i dešavalo. Međutim, prolazili su meseci pa i godine, a novac nije stizao. Momci su napuštali posao. Tadašnji mutevelija Vakufa od Hođa Mutevelić, jer je ih je tako prozvao i to im je ostalo kao prezime, obraćao se na sve strane, ali odgovora nije dobijao. Putnici su se sami posluživali i čistili han koliko je najnužnije za sebe i stoku, ali kako je ko odlazio, tako je i za sebe ostavljao đubre i nered da ih i drugi čisti i uređuje, kao što i on uređiva ono što je zatekao neuredno i zagađeno. A iza svakog je ostajalo bar nešto više nečistoće nego što je on zatekao. Daud Hođa je sve činio da Han spase i očuva u životu. Najprej je trošio od svoga, a zatim je počeo da se zadužuje kod rođaka. Tako je iz godine u godinu krpio i dotarivao skupocenu zgradu. Onima koji su mu prebacivali što se upropašćuje čuvajući ono što se sačuvati ne može, odgovarao je da on dobro ulaže svoj novac, jer ga Bogu na zajam daje i da je on, kao mutevelija, posljednji koji sme da napusti ovu zadužbinu koju su izgleda svi napustili. Taj mudri i pobožni, tvrdoglavi i uporni čovjek, koga je Kasaba dugo pamtila, nije se ničim dao odvratiti od svoga bezizglednog napora. Radeći predano, on se odavno bio pomirio sa saznanjem da je naša sudbina na zemlji sva u borbi protiv klara, smrti i nestajanja i da je čovjek dužan da istraje u toj borbi i onda kad je potpuno bezizgledna. I sedeći pred Hanom koji je na njegove oči nestajao, on je odgovarao onima koji su ga odvraćali ili žalili. Ne treba mene žaliti, jer svi mi umiremo samo jednom, a veliki ljudi po dva puta. Jednom kad ih nestane sa zemlje, a drugi put kad propadne njihova zadužbina. Kad već nije mogao da plaća nadničare, on je sam, onako star, svojim rukama plevio korov oko Hana i vršio manje opravke na zgradi. Tako ga i smrt zatekla jednog dana kad se bio ispeo da popravi popuzli crep na krovu. Bilo je prirodno da ga kasabalijski hođa ne može održati ono što je veliki vezir osnovao, a istorijski događaj osudili na propast. Posle da Hođine smrti Han poče naglo da oronjava. Svuda su se javljali prvi znaci opadanja. Džerizi su se začepili i počeli da zaudaraju. Krov je propuštao kišu. Prozori i vrata, vetar. Štave su ogrezlo u džubri i korov. A spolja je savršena kamena zgrada izgledala još uvijek nepromenjena, mirna i neuništiva u svojoj lepoti. Oni veliki prozori u prizemlju, svedeni na luk, sa rešetkama koje su, nežne kao najfinije pletivo, bile sečene u mekom kamenu iz jednog komada, gledali su spokojno u svet. A na gornjim, jednostavnim prozorima već su se javljali znaci bede i zapuštenosti i unutrašnjeg nereda. Malo pomalo svet poče da izbegava konak u Kasabi ili da noćiva u Ustamujića hanu u Varoši za novac. Sve su ređi bili putnici i karavan seraju, iako je tu umjesto plate trebalo samo zažaliti pokoj duši vezirovoj. Najposle kad je bilo jasno da dolac neće stići i da nema nikoga da prihvati vezirovu zadržbinu, napustiše svi, pa i novi Motevelija, brigu o zgradi i karavan seraj, ostade nem i opustao i poče da se kvari i ruši, kao sve zgrade u kojima niko ne živi i u kojima niko ne brine. Oko njega je rasla divlja trava, boca i štirak. Na krovu počeše da se gnezde i sakupljaju vrane i čarke u grlatim crnim jatima. Tako je pre vremena i neočekivano, sve ovakve stvari dolaze izgled neočekivano, napušten, stao da se ruši i raspada vezirov kameniti han. Ali ako je karavan Sera i sticajem neobičnih prilika morao da izneveri svoju namenu i da pre vremena ode u ruševine, most, kome nije trebalo nadzora ni izdržavanja, ostao je prav i nepromenjen i vezivao rastavljene obale i prebacivao žive i mrtve terete kao i prvog dana svoga postanka. U njegovim zidovima gnezdile su se ptice. U nevidljivim pukotinama koje je vreme otvaralo u zidovima rasli su tanki čuperci trave. Žučkasti, porozni kamen od koga je most sagrađen čvrsnuo i izbijao se od neizmeničnog uticaja vlage i toplote. I večito bijen vetrom koji ide u oba pravca dolinom reke, pran kišama i sušen sunčanom žegom, taj kamen je s vremenom ubeleo zagasitom belinom pergamenta i sijao je u mraku kao osvetljen iznutra velike i česte poplove, koji su bile teška, ali i stalna beda za kasabu, nisu mu mogle ništa. One su dolazile svake godine, u proleće i u jesen, ali nisu uvek bile jednako opasne i sudbonosne po varoš pored mosta. Svake godine, bar po jednom ili dva puta Buja drina i zamuti se i sa velikim šumom pronosi kroz lukove mosta odvaljene plotove sa njiva, izvaljene panjevi i mrki talog od lišća i granja iz pribrežnih šuma. U sebi stradaju avlije, bašte i magaze najbližih kuća i sve se svrši na tome. Ali u nepravilnim razmacima od 20 do 30 godina nailaze velike poplave koje se posle pamte kao što se pamte bune ili ratovi i dugo se uzimaju kao datum od koga se računa vreme i starost građevine i dužina ljudskog veka. Na 5-6 godina prije velikog povodnja, uz veliki povodanj. Posle tih velikih poplava Malo šta ostane od pokretnog imanja u onoj većoj polovini kasabe, koja leži u ravnici, na peščanom jezičku između Drine i Rzava. Takva poplava baca celu kasabu za nekoliko godina unatrag. To pokoljenje provede ostatak svoga veka u popravljanju šteta i nesreća koje je ostavio veliki povodanj. Oni do kraja života izazivaju u međusobnim razgovorima strahotu jesenje noći, kad su po studenoj kiši i paklenom vetru, uz svetlost redkih fenjera, Izlačili robu, svaki iz svoga dućana i iznosili je gore na mejdan, u tuđe kuće i magaze. Kad su sutra dan, u mutno jutro, gledali iz brega dole na tu kasabu, koju vole nesvesno i silno kao rođenu krv, i posmatrali mutnu, zapenjenu vodu kako dere ulicama u visini krovova na kućama i po tim krovovima, sa kojih voda s praskom odvaljuje dasku po dasku, pogađali čija kuća još stoji uspravno o slavama i božićima ili u ramazanskim noćima. Sedi, otežali i brižni domaćini živnuli bi i postali razgovorni čim bi došao govor na najveći i najteži događaj njihovog života, na povodanj. Na odstojanju od petnaestak ili dvadeset godina u kojima je opet ponovo tečeno i kućeno, povodan je dolazio kao nešto i strašno i veliko, i drago i blisko. On je bio prisna veza između još živih, ali sve ređih ljudi toga naraštaja, jer ništa ljude ne vezuje tako kao zajednička i srećno preživljena nesreća. I oni su se osjećali čvrsto vezani sećanjem na tu minulu nevolju. Zato oni tako vole te uspomene na najteži udarac koji ih je u životu zadesio i nalaze u njima zadovoljstva koja su mlađima nerazumljiva. Njihova su sećanja neiscrpna, a oni su u ponavljanju tih sećanja neumorni. Dopunjuju se u razgovoru i podsjećaju, Pogledaju samo jedan drugom u staračke oči sa sklerotičnom, požutelom beonjačom i vide ono što mlađi ne mogu ni da naslute. Zanose se sopstvenim rečima, tope svoje sadašnje svakodnevne brige u sećanju na veće koje su davno i srećno prošle. Sedeći u toplim sobama svojih kuća, preko kojih je nekad prošla ta poplava, oni su se naročitom nasladom po stoti put prepričavali pojedine dirljive ili tragične prizore i što je sećanje bilo teže i mučnije, to je prijatnost od pričanja bila veća. Gledani kroz duvanski dim ili kroz čašicu meke rakije, ti su prizori bili često maštom i daljinom izmenjeni, uvećani i doterani, ali to niko od njih nije primećivao i svaki bi se zakleo da su upravo takvi bili, jer su svi u tom nehotičnom ulepšavanju nesvesno učestvovali. Tako je uvek živjelo još po nekoliko staraca koji su pamtili posljednji veliki povodanj, o kome su uvek mogli da govore među sobom, ponavljajući mladima da nema više starih nesreća, ali ni nekadašnjeg dobra ni blagoslova. Jedna od najvećih poplava uopšte, koja se desila u posljednjoj godini 18. veka, naročito se dugo pamtila i prepričavala. U tom naraštaju, kako su starci dočnije pričali, nije bilo gotovo nikog ko se dobro sećao posljednje velike poplave. Ipak su svi bili tih kišnih jesenjih dana na oprezu, znajući da je voda dušmanin. Ispraznili su magaze najbliže reci, obilazili su noću sa fenjerom po obali i osluškivali huk vode, jer su stari ljudi tvrdili da se po nekom naročitom zujanju vodene matice može poznati hoće li poplava biti jedna od onih običnih, koje svake godine pohode ka sabu i nanose neznatne štete, ili će biti jedna od onih, srećom redkih, koje preplave i most i varoš i odnesu sve što nije tvrdo zidano i utemeljeno. Idućeg dana vidjelo se da Drina ne raste i Kasaba je te noći utonula u dubog san, jer su ljudi bili premoreni od nesna i uzbuđenja prošle noći. Tako se i desilo da ih je voda prevarila. Te noći je naglo i nezapamćeno nadošao rzav i crven od blata zajazio i zaptio drinu na ušću. Tako su se obe reke prosto sklopile nad kasabom. U suljage Osmanagića, jednog od najbogatijih varoških Turaka, bio je tada čisto krvan arapski konj, alat velike vrednosti i lepote. Čim je suzbijena drina počela da raste po sokacima, stala je niska toga alata i nije umuknuo dok nije probudio momke i domaćina i dok ga nisu izveli iz štale koja je bila pored same reke. Tako je probuđen veći deo varoši. Pod hladnom kišom i besnim vetrom mrkle oktobarske noći nastalo je bežanje i spasavanje onoga što se dalo spasti. Samo napola odeven svet gazio je vodu do kolena, noseći na leđima probuđenu i raspakanu decu. Stoka je blejela uplašeno. Svakog čaša se čulo kako sa muklim praskom udaraju o stubove kamenitog mosta klade i panjevi koje drina donosi iz poplavljenih šuma. Gore na Mejdanu, dokle voda nikad ni u kom slučaju nije mogla dopreti, svi su prozori osvetljeni i slabi fenjeri neprestano poigravaju i promiču kroz tamu. Sve su kuće otvorene i primaju postradali svet, pokisao i unezveren, sa decom ili najprečim stvarima na rukama. I po pojatama gore vatre kroz kojih se suši narod koji nije mogao da stane u kuće. Prvi ljudi iz Čaršije, pošto su smestili čeljad po kućama, tursku po a hrišćansku i jevrejsku po hrišćanskim, sede okupljeni u velikoj prizemnoj sobi u Hadžeristanovoj kući. Tu su muktari i kmetovi svih mahala, premoreni i pokisli, dok su izbudili i posaklanjali sve svoje sugrađane. Izmešani Turci, hrišćani i jevreji. Snaga stihije i teret zajedničke nesreće približili su ove ljude i premostili, bar za večeras, onaj jaz koji deli i jednu veru od druge i, naročito, raju od Turaka. Suljaga Osmanagić, gazda Petar Bogdanović, Mordo, Papo, Pop Mihajlo, krupni, čutljivi, a duhoviti paroh, gojazni i ozbiljni Mula Ismet, višegradski hođa i Elijas Levi, zvani Hadžilijačo, jevrejski hambaša, poznati nadaleko izvan Kasabe zbog svog zdravog suda i otvorene prirode. Tu je još desetina gazda. Ima ih od sve tri vere pomešanih. Svi su mokri, bledi, stegnutih vilica, ali naoko mirni. Sede, puše i razgovaraju onome što je urađeno na spasavanju i što bi još trebalo uraditi. Svaki čas ulaze mlađi ljudi sa kojih se cedi voda u mazevima i koji javljaju da je sve živo izvedeno na Mejdan i za grad i tu smešteno po kućama, turskim i hrišćanskim, a da voda dole jednako raste i osvaja sokak za sokakom. Kako noć otmiče, a odmiče sporo izgleda da je ogromna i da buja i raste neprestano kao i voda u dolini, Gazde i prvaci počinju da se zagrevaju uz kafu i rakiju. Stvara se topo i uza krug, kao jedna nova egzistencija, sa od stvarnosti, a sama nestvarna koja nije ni ono što je bilo juče, ni ono što će biti sutra. Nešto kao prolazno ostrovo u poplavi vremena. Razgovor raste i jača i kao po neizrečenom dogovoru menja pravac. Izbegavaju da govore čak i o ranijim poplavama, poznatim samo po pričanjima, Pričaju o drugim stvarima koje nemaju nikakve veze sa vodom i sa nesrećom koja se u ovom trenutku dešava. Očajni ljudi čine očajne napore da bi izgledali mirni i ravnodušni, gotovo lakomisleni. Po nekom prećutnom sujevernom sporazumu i ponepisanim, nepisanim, ali osveštanim pravilima gazdinske pristojnosti i čašijskog reda, koji vladaju od starine, svaki je smatrao za dužnost da učini napori u tom trenutku bar prividno prikrije svoje brige i bojazni i da pred licem nesreće protiv koje se ne može ništa, govori šaljivim tonom o dalekim stvarima. Ali, upravo kad su ljudi počeli da se smiruju u tom razgovoru, da nalaze trenutak zaborava i u njemu odmori snagu koja će im sutra biti tako potrebna, dođeše neki i dovedeše kostu baranca. Taj još mladi gazda bio je potpuno mokar, kaljav do kolena i raspasan. Zbunjen od svetlosti i tolikog sveta, on je kao u snu gledao niza se i celim glanom otirao vodu sa lica. Napraviše mu mesta i ponuduše ga rakijom koju nije uspevao da prinese usnama. Drhtao je celim telom. Prođe šapat da je hteo da skoči u mračnu maticu koja je sada tekla peščanom jalijom, upravo nad onim mestom gdje su bili njegovi ambari i kačare. To je bio mlad čovjek, došljak, koji je pre dvadesetak godina doveden kao šegrtu u Kasabu i tu se docnije preženio u jednu dobru kuću i brzo zagazdio. Seljački sin, koji se za nekoliko posljednjih godina smelim i bezobzirnim potezima naglo obogatio i odjednom pretekao mnoge gazdinske kuće, on nije bio navikao da gubi, ni umeo da podnese nesreću. I te jeseni on je bio zakupio velike količine šljiva i oraha, daleko iznad svoje stvarne moći, računajući da će zimus on određivati cenu i suhoj šljivi i orahu i tako se i razdužiti i steći kao što mu je to prošle godine uspelo. Sad je bio upropašćen. Trebalo je opet da prođe izvesno vreme pa da se izbriše utisak koji je na sve ostavio pogled na ovog izgubljenog čoveka. Jer svi su oni, ko više, ko manje, bili pogođeni ovom poplovom i samo se iz urođene pristojnosti bolje savlađivali nego ovaj iz Korajevića. Najstariji i najugledniji ljudi skrenuše opet razgovor na bezazlene stvari. Otpočeše duge priče iz starih vremena, koje nisu imali nikakve veze sa nesrećom koja ih je ovdje saterela i sa svih strana okružavala. Pila se vruća rakija. Iskrsavali su, u pričanjima, čudni likovi iz davnih vremena, sećanja na kasablijske osobenjake i svakojake smešne i neobične zgode. Pop Mihajlo i Hadžilijača su prednjačili, a kad bi govori nehotice opet došao na ranije povodnje, pominjali su samo ono što je lako i šaljivo bilo ili bar tako izgledalo posle toliko godina, kao da vraćaju i prko se tako poplavi. Pričalo se o popu Jovanu, koji je nekad bio ovde paroh i za koga su njegovi parohijani govorili da je dobar čovek, ali da nije sevapli ruke i da mu se molitva slabo kod Boga prima. Za vreme letnjih suša, koje često upropaste celu žetvu, Jovan je redovno uzalud izvodio litiju i čitao molitve za kišu, jer je posle toga obično nailazila još veća suša i pripeka. A kad je posle tako sušnog leta jedne jeseni stala ovako da nadolaze drina i da preti opšta poplava, iziđe pop Jovan na obalu, sakupi ljude i poče da čita molitvu da kiša stane i voda odstupi. Tada mu neki Jokić, pijanica i besposličar, računajući da Bog šalje obično obrnuto od onoga što pop Jovan moli, vikne glasno. Nemoj tu, oče popo, nego onu ljetošnju, kišnu, pa ja da pomogne da ova voda presuši. Puni gojazni ismete Fendija priča opet o svojim prethodnicima i njihovoj borbi sa poplavom. Tako su za jedne davnašnje poplave izišla dvojica višegradskih hođa da uče dovu protiv te napasti. Jedan je hođa imao kuću u donjem delu Kasabe, kome je pretila poplava, a drugi na bregu, gdje poplava nije mogla da dopre. Najprej je učio molitve ovaj hođa sa brega, ali voda nije nikako odstupala. Tada vikne jedan beli ciganin čija je kuća već počela da grezne u vodi. Ama ljudi, dajte ono hođu iz čaršije, kome je kuća pod vodom kao i naše, zar ne vidite da ovaj iz brijega uči s pola srca? Hadži nasmejan sa bujnim kovrđama bele kose koje proviruju ispod neobično plitkog fesa, smeje se na sve to i dovikuje popu i hođi. Nemojte mnogo pominjati molitve oko povodnja, jer mogu ovi naši da se sjete pa da nas svu trojicu istjeraju da po ovom pljusku čitamo molitve i vraćamo vodu. I tako su se ređale priče koje su po sebi neznatne i drugima nerazumljive, samo za njih i njihov naraštaj mogle da imaju nekog značenja. Sve neka bezazlena, ali njima znana i prisna sećanja jednoličnog, lepog i teškog kasablijskog života, njihovog života. I sve to davno i izmenjeno, u najužoj vezi sa njima ipak daleko od ove noćne drame koja ih je sabila u ovaj fantastični krug. Tako su ugledni ljudi, očvrsli i od detinjstva navikli na nedaće svake vrste, savlađivali noć za velikog povodnja i nalazeći u sebi snage da se prividno šale na očigled nesreće koja je nailazila, zavaravali bedu koju nisu mogli da izbegnu ali u duši svi su oni bili teško zabrinuti i svaki je ispod te šale i toga smeha za nevolju, kao ispod maske, preturao po pameti brižnu misao i neprestano osluškivao huk vode i vetra od ozdo iz kasabe u kojemu je ostalo sve što ima. A sutra ujutru, posle tako provedene noći, mogli su same i dana da posmatraju u ravnici svoje kuće pod vodom, neke do pola, a neke do pod sam krov. Tada su prvi i posljednji put u životu vidjeli i svoju kasabu bez mosta. Površina vode digla se za čitavih desetak metara, tako da su se široki i visoki lukovi zapušili i voda se prelivala preko mosta koji je iščezao pod njom. Samo ono uzvišeno mesta na kome je kapija isticalo se iz ravne površine mutnih voda i prelivano vodom strčalo kao mali slap. A dva dana docnije voda je naglo opala, Razvedrilo se nebo i granulo sunce, toplo i bogato kako samo može da bude za nekih oktobarskih dana u tom župnom kraju. Varoš je na tom lepom danu izgledala strašna i žalosna. Ciganske i sirotinske kuće po Jaliji bile su nagnute u pravcu matice, mnoge bez krova, sa njih su opali kreći i ilovača i ukazivao se crn pleter od vrbova pruća, da su izgledale kao kosturi. U razgrađenim avlijama građanske kuće su zijale razvaljenim prozorima, na svakoj je pruga crvenog mulja pokazivala dokle je bila poplavljena. Noge pojate su poplavljene, koševi izvrnuti. U niskim dućanima je bio mulj do kolena, a u tom mulju sva roba koja nije mogla biti na vreme iznesena. Po sokacima zaglavljena čitava drveta, koja je voda odneku doplavila i naduveni leševi stoke koja se podalila. To je bila njihova kasaba u kojoj je sada trebalo sići i nastaviti život a između tako poplavljenih obala nad vodom koja se šumno valjala, još uvijek mutna i bujna, stajao je most, beo i nepromenjen na suncu. Voda je dopirala do polovine stubova i most je izgledao kao da je zagazio u neku drugu i dublju reku nego što je ona koja obično ispod njega teče. Na površini uz ogradu se zadržale naslage mulja koje su se sada sušile i ispucale na suncu, a na kapi zaustavila i naslagala čitava gomila sitnog granja i rečnog taloga, ali sve to nije ni ukoliko menjalo izgled mosta koji je jedini preturio poplavu bez kvara i izronio iz njene promenje. Sve se u varoši odmah bacilo na rad i zaradu i popravljanje štete, i niko nije imao vremena da razmišlja o smislu i značenju pobedničkog mosta, ali idući za svojim poslom, u toj izlosrčnoj kasabiju koje je voda sve bez izuzetka oštetila ili bar izmenila, Svaki je znao da u tom njihovom životu ima nešto što odoleva svakoj stihi i što zbog neshvatljivog sklada svojih oblika i nevidljive, mudre snage svojih temelja izlazi iz svakog iskušenja neuništivo i nepromenjeno. Zima koja je tada nastala bila je teška. Sve što je već bilo sređeno po avlijama i košeljima, drvo, žito, seno, odnela je poplava. Valjalo je opraviti kuće, staje i ograde, i tražiti na Veresiju novu robu, namjesto one koja je uništena po magazama i dućanima. Kosta Baranac, koji je najviše postradao zbog svoje suviše drske spekulacije sa šljivama, nije preživeo tu zimu. Presvisno je čovek od žalosti i sramote. Ostala su sitna deca, gotovo siročad i nevelika, ali rasturena veresija po svim selima. Ostalo je i sećanje na njega kao na čoveka koji je potegao iznad svoje snage. Ali već idućeg leta, spomen na veliku poplovu počeo je da prelazi u sećanje starijih ljudi, gde će živjeti još dugo, a mladež je, u pesmi i razgovoru, sedela na beloj, glatkoj kamenoj kapi, nad vodom koja je tekla duboko ispod njih i svojim šumom dopunjavala njihovu pesmu. Zaborav sve leči, a pesma je najljepši način zaborava, jer u pesmi se čovek seća samo onoga što voli. Tako se na kapiji, između neba reke i brda, naraštaj za naraštaj mučio da ne žali preko mere ono što mutna voda odnese. Tu je u njih ulazila nesvesna filozofija kasabe, da je život neshvatljivo čudo, jer se neprestano troši i osipa, a ipak traje i stoji čvrsto kao na drini ćuprija. Osim poplava bilo i drugih nasrtaja na most i njegovu kapiju. Njih je donosio razvitak događaja i tok ljudskih sukoba ali oni su još manje nego vodena stihija mogli da naškode mostu ili da trajno išta izmene na njemu. Početkom prošlog veka digla se buna u Srbiji. Ova kasaba na samoj granici Bosne i Srbije odovek je u neposrednoj vezi i stalnom dodiru sa svim što se dešava u Srbiji, srasla sa njom kao nokat i meso. Ništa što se dešava u višegradskom kraju, nerodica, bolest, zulum ili buna, ne može biti ravnodušno onima iz Užičke nahije i obrnuto. Samo, ispočetka je stvar izgledala daleka i beznačajna. Daleka jer se odigravala tamo, na drugom kraju Beogradskog pašaluka. Beznačajna jer glasovi o bunama nisu bili nikakva novost. Otkako je carevine bilo, bilo je i toga, jer nema vlasti bez bune i zavere, kao što nema imanja bez brige i štete ali s vremenom je buna u Srbiji počela da zabjere sve više u život celog bosanskog pašaluka, a naročito u život ove kasabe koja je na sat hoda od granice. Kako se sukob u Srbiji širio, sve je više traženo od bosanskih turaka da daju ljude za vojsku i da doprinose za njeno opremanje i snabdevanje. Vojska i komora koja se slala u Srbiju išla je jednim dobrim delom preko Kasabe. To je donosilo sa sobom i troškove i nezgode i opasnosti i po Turke, a naročito po Srbe, koji su sumnječeni, gonjeni i globljavani tih godina više nego ikad ranije. Najposle jednog leta spusti se buna i do ovih krajeva. Zaobišavši Užice, ustanici su došli do na dva sata hoda od Kasabe. Tu su, u Veletovu, topom porušili Lutvi Begovu kulu i Crnčićima popalili turske kuće. Bilo je u Kasabiji Turaka i Srba koji su tvrdili da su svojim ušima čuli tutanj Karađorđevog topa. Naravno, s potpuno oprečnim osjećanjima. Ali, ako je moglo biti sporno da li se jeka srpskog ustaničkog topa čulo da u Kasabu, jer čovjek često misli da čuje ono čega se boji ili čemu se nada, nije moglo biti sumnje o vatrama koje su ustanici noć uložili na panosu, strmoj i goloj kosi između valetove i gostilja, na koje se usamljeni veliki borovi mogu iz kasabe golim okom prebrojati. Njih su dobro vidjeli i pažljivo posmatrali i Turci i Srbi, iako su se i jedni i drugi pravili da ih ne primećuju. Sa zamračenih prozora ili iz stane gustih bašta, jedni i drugi su pratili njihovo paljenje, kretanje i gašenje. Naše žene su se krstile u tami i plakale od nerazumljivog ganuća, a u suzama su im se lomile ove ustaničke vatre kao oni avetinski plamenovi koji su nekad padali na Radisavljev grob i koje su njihove šukun babe pre gotovo tri veka isto ovako kroz suze nazirale sa ovog istog mejdana. Ovi treptavi i nejednaki ognjevi, rastureni na mračnoj pozadini letnje noći, u kojoj se izjednačuje nebo sa planinom, izgledali su Srbima kao neko novo sazveždje iz koga su požudno čitali smele nagovesti i strepeći gatali sudbinu i događaje koji dolaze. Za Turke su to bili prvi talasi nekog vatrenog mora, koje se širi tamo po Srbiji i koje, evo, zapljuskuje i planinske kose iznad Kasabe. U tim letnjim noćima želje i molitve jednih i drugih kretali su se oko tih vatara samo u oprečnim pravcima. Srbi su molili Boga da taj spasonosni plamen, koji je istovetan sa onim koji oni oduvek nose i brižljivo sakrivaju u duši, proširi i ovamo na naša brda a Turci su molili Boga da ga zaustavi, suzbije i pogasi, kako bi se osujetile prevratničke namere nevernika i zavladao opet stari red i dobri mir prave vere. Noći su tada bile pune opreznog i strasnog šaputanja. Kroz njih su išli nevidljivi talasi najsmelijih želja i snova, najneverovatnijih pomisli i planova i ukrštali se, nadvijali i lomili u modroj tami nad kasabom. A sutra, kad svane dan, odlazili su i Turci i Srbi na svoje poslove, sretali se ugašenih i bezizraznih lica, pozdravljali i razgovarali sa onih stotinjah uobičajenih reči čašijske učtivosti, koje odovek kruže po kasabi i pretaču se od jednog drugome kao laža novac, koji ipak omogućuje i olakšava saobraćaj. A kad je nekako posle Ilin dana nestalo vatra na panasu i kad je buna otplasnula iz Užičkog kraja, i opet ni jedna ni druga strana nije pokazivala svoja osjećanja. A teško bi bilo i kazati kakva su bila prava osjećanja kod jednih i kod drugih. Turci su bili zadovoljni što se buna udaljila i nadali se da će se potpuno ugasiti i izgubiti se tamo gdje se gube svi bezbožni naopaki poduhvati. Pa ipak, to zadovoljstvo je bilo nepotpuno i pomračeno, jer teško je bilo zaboraviti tako blisku opasnost. Mnogi od njih je još dugo posle u snovima viđao fantastične pobunjeničke vatre kao roj varnica po svima brdima oko Kasabe ili slušao Karadžorđev top, ali ne kao muklu, daleku jeku, nego kao potresnu i rušivačku kanonadu. Srbi su pak, kao što je razumljivo, ostali snuždeni i razočarani posle nestanka vatara na panosu, ali u dnu duše, onom pravom i posljednjem dnu koje se nikom ne otkriva, Ostalo je sećanje na ono što je prošlo i svest da ono što je jednom bilo može uvijek da se povrati. Ostala je i nada, bezumna nada, to veliko preimutstvo potlačenih. Jer oni koji vladaju i moraju da tlače da bi vladali, osuđeni su da rade razumno. A ako, poneseni svojom strašću ili naterani od protivnika, pređu granice razumnih postupaka, oni silaze na klizav put i označavaju time sami početak svoje propasti čim se oni koji su tlačeni i iskorišćavani lako služe i razumom i bezumljem, jer su to samo dve razne vrste oružja u stalnoj, čas podmokloj, čas otvorenoj borbi protiv tlačitelja. U tim vremenima važnost mosta kao jedine sigurne veze između bosanskog pašaluka i Srbije neobično je porasla. U Kasabi je sada bio stalan odred vojske, koji se ni za vreme dugih zatišja nije rasturao i koji je čuvao most na Drini. Da bi što bolje i sa što manje truda mogla da vrši taj posao, vojska je stala da podiže drven čardak nasred mosta, pravo čudovište i rugobu po obliku, položaju i materijalu od koga je sagrađen. Ali sve vojske sveta podižu za svoje isnučivo ciljeve i trenutne potrebe takve građevine koje posle, gledano sa tačke gledišta građanskog života i mirnodopskih potreba, izgledaju absurdne i nerazumljive. To je bila čitava kuća na sprat, glomazna, sklepana od greda i grubih dasaka, sa slobodnim prolazom, kao tunelom, ispod nje. Čardak je bio uzdignut i počivao je na jakim gredama, tako da je objašio most i samo sa dva kraja se naslanjao na kapiju, jednim na njenu levu, a drugim na desnu terasu. Ispod njega je bio slobodan put za kola, konje i pešake, ali se odozgo sa sprata na kom će spavati stražari i na koji su vodili nenatkriveni smrčevi basamaci, mogu uvijek i nadzirati svakoga ko prođe, pregledati mu papiri i pretljag i u svakom trenutku, ako se ukaže potreba, obustaviti prolaz. To je zaista menjalo izgled mosta. Ljubka kapija je iščezavala pod drvenom građevinom koja je na svojim gredama čučala nad njom kao nakazna džinovska ptica. A onoga dana kada je čardak bio gotov, još mirisao oštro na smrčevinu i prazan odjekivao od koraka, straža se odmah uselila u njega. Čim je svanulo prvo jutro, čardak je, kao neka klopka, već uhvatio prve žrtve. Na niskom i rumenom suncu ranog jutra iskupili su se ispod njega vojnici i neki oružani građani, Turci, koji noću drže straže oko kasabe i tako pomažu vojsci. U sredini te gomile sedeve na jednoj gredi komandir straže, a pred njim je stajao jedan starčić, skitnica i bogomoljac, nalik na kaluđera i prosjaka, ali blag i spokojan, nekako čist i mio u svojoj bedi, laki nasmejan i pored sedih vlase izbora na lica. To je neki osobenjak, čičica, je iz Čajniča. On već godinama obilazi, uvek ovako lak, svečan i nasmejan, crkve i manastire, sabore i slave. Moli Boga, metaniše i posti. Samo ranije turske vlasti nisu obraćale pažnju na njega i puštale su ga kao maloumnika i božijeg čoveka da ide gde hoće i govori šta hoće. Ali sad su, usled bune u Srbiji, nastala druga vremena i oštrije mere. U Kasabu je stiglo iz Srbije nekoliko turskih porodica kojima su ustanici sve popalili. Oni šire mržnju i traže osvetu. Svuda su isturene straže i pojačan nadzor, a domaći Turci, zabrinuti, kivni i zlovoljni, pa se na sve gleda podozrivo i klavnički. Starac je naišao drumom od rogatice, a po svojoj zloj sreći kao prvi putnik toga dana kada je dovršen čardak i kad se u njega uselila prva straža. Istina, naišao je u nevreme, još se nije bilo dobro razdanilo i nosio je pred sobom, kao što se nosi zapaljena sveća, neki debeo štap i šaran čudnim znacima i slovima. Čardak ga je progutao kao pauk muvu. Kratko su ga ispitivali. Tražili su da kaže ko je, šta je i odakle, i da objasni šare i pismena na štapu, a on je odgovarao i na ono što ga nisu pitali, slobodno i otvoreno, kao da govori na pravom Božjem sudu, a ne pred zlim Turcima. Rekao je da nije niko i ništa, putnik na zemlji, prolaznog u ovom prolaznom vremenu, senka na suncu, ali da svoje kratke i malobrojne dane provodi u molitvi i da ide od manastira do manastira, dok ne obiđe sva sveta mesta, zadužbine i grobove srpskih careva i velikaša. A likovi i slova na štapu da označavaju pojedina vremena srpske slobode i veličine, prošle i buduće. Jer, rekao je starac, smeškajući se krotkim osmejkom punim snebivanja, vreme Vaskrsa približilo se i, sudeći po onom što se čita u knjigama i onom što može da se vidi na zemlji i nebesima, sasvim je blizu. Vaskrsava carstvo, iskupljeno iskušenjima i zasnovano na pravdi. Znam da vam nije milo, gospodo, ovo da čujete, i da ne bi trebalo ni, da govorim pred vama ove stvari, ali vi ste me zaustavili i tražite da vam kažem sve po istini, pa se nema kud. Bog je istina, a Bog je jedan. A sad, molim vas, pustite me da idem, jer mi valja još danas stići na banju, manastiru Svete Trojice. Tumač Šeško je prevodio, mučeći se uzalu da u ovom oskudnom znanju turskog jezika nađe izraze za abstraktne reči. Komandir straže, bolešljiva na dolac, slušao je, još bunovan, nejasni i slabo povezane prevodio očeve reči i s vremena na vreme bacao pogled na starca, koji je bez straha i rđave pomisli gledao u njega i očima povlađivao da je sve tako kao što kaže prevodilac, iako reči turske nije znao. Komandiru biva jasno negdje u svesti da je ovo neki sumanut kaurski derviš, dobroćudna i bezopasna luda. I u starčevom čudnom štapu, koji su odmah ispresecali na nekoliko mesta, misleći da je šupalj i da su u njemu sakrivena pisma, nije nađeno ništa. Ali u Šefkinom prevodu starčevi reči izgledaju sumnjive, mirišu na politiku i opasne namere. Komandir bi, što se njega tiče, pustio ovog siromaha i maloumnika da ide svojim putem, ali tu su se sakupili i ostali vojnici, građani stražari i slušaju ispitivanje. Tu je njegov narednik Tahir, jedan krmeljavi i podmukli pakusnik koji ga je već nekoliko puta panjkao kod starešina i optuživao zbog nedostatka opreza i strogosti. Pa i taj Šeško, koji prevodeći okreće očigledno reči onako kako je najgore postavče u zanesenu glavu i koji voli da njuška i dostavlja i kad ništa od toga nema. U stanju je da kaže ili da potvrdi rađavu reč. Tu su i ovi varoški Turci, dobrovoljci, koji mrko i važno obilaze varoš. Hvataju sumnjive putnike i mešaju se bez potrebe u njegov službeni posao. Sve se tu steklo. I svi su ovih dana, kao pijani od nekog ogorčenja, od želje da se osvete i da kažnjavaju i ubijaju onoga koga mogu, kad ne mogu onoga koga bi hteli. On ih ne razume i ne odobrava ali vidi da su svi naskočili da čardak već prvog jutra mora da dobije svoju žrtvu i pribojava se da bi zbog toga njihovog pijanog ogorčenja mogao i onda strada, ako im se usprotivi. Pomisao da bi zbog ovog ludog starca mogao imati neprijatnosti izgledala mu je nepodnošljiva. A starac sa svojim pričanjem o srpskom carstvu ne bi ni inače daleko došao među Turcima ovoga kraja, koji su ovih dana uzavrali kao košnica – neka ga mutna voda nosi kako ga je ponila. Tek što je starac vezan i komandir se spremao da ode u varoš i ne gleda njegovo pogubljenje, kad se pojaviše zaptije i neki Turci vodeći jedno slabo odeveno srpsko momče. Odelo mu je bilo pokidano i lice i ruke izgrebani. To je neki Mile, sam siromah iz Lijeske, koji je služio u jednoj vodenici u Osojnici. Može mu biti najviše 19 godina. Zdravlje krupan i punokrvan. Mila je jutro spre sunca zasuo ječom i pustio veliki vodenišni jaz, pa izišao da u jednoj česti iznad vodenice naseče drva. Izmahivao i sekao kao slamke meke i ohine grane. Uživao je u toj svežini i u lakoći kojom pada drvo pod sekirom. Mili su mu njegovi rođeni pokreti. Ali sekira je oštra, a tanko drvo i suviše slabu za snagu koja je u njemu. Nešto se u njemu nadimalo i gonilo ga da uzvikuje pri svakom pokretu. Ti uzvici su sve više sustizali i vezivali se. I Mile, koji, kao svi liještani, nema sluha i ne ume da peva, pevao je, urlao, u gustoj i osajnoj strani. Ne misleći ništa, zaboravljajući gde je, pevao je ono što je čuo od drugih da pevaju. U to vreme, kad se digla Srbija, narod je od starinske pesme, kad Alibeg mladi beg bijaše, djevojka mu baljak nosijaše, napravio novu. Kada Đorđije mladi beg bijaše, djevojka mu baljak nosijaše. U toj velikoj i čudnoj borbi koja se u ovoj Bosni vekovima vodila između dve vere, a pod vidom vera za zemlju i vlast i svoje sobstveno shvatanje života i uređenja sveta, protivnici su otimali jedan drugome ne samo žene, konje i oružje, nego i pesme i mnogi je stih prelazio ovako od jednih drugima kao dragocen plen. To je dakle bila pesma koja se u posljednje vreme pevala među Srbima, ali oprezno i skrovito, daleko od turskog uha, u zatvorenim kućama, po slavama ili po dalekim plandištima gdje turska noga ne stupa ni jednom u godini i gdje čovjek po cenu samoće i siromaštva u divljini živi kako hoće i peva što hoće. A tu je eto pesmu našao da peva Mile, vodeničarev momak, u šumarku, ispod samog puta kojim prolaze olujački i orahovački Turci u Kasabu na pazar. Zora je tek na vrhovima bregova, a tu oko njega, u osojne strani, još je gotovo sumračno. Sav je rosan, a vre od dobrog noćašnjih sna, vrućeg hleba i živog rada. Izmahne i udari tanku johu pri korenu, a ona se samo prikloni i savije kao mlada kumovoj ruci. Pospe ga hladnom rosom kao sitnom kišom i ostane onako nagnuta, jer od gustine rastinja oko sebe ne može da padne na zemlju. A onda joj kreše zelene grane, jednom rukom kao igrajući se. I pritom peva što ga grlo nosi, izgovarajući sa uživanjem pojedine reči. Đorđije, to je nešto nejasno, a krupno i smelo. Djevojka i barjak, to su također njemu nepoznate stvari, ali stvari koje bi nekako odgovarale njegovim najvećim željama i snova. Da ima devojku i da nosi barjak. Svakako, ima slasti u izgovaranju tih reči. I sva snaga u njemu nagoni ga da ih izgovara glasno i ponebrojeno puta, a od izgovaranja tih reči raste opet ta snaga u njemu i traži da ih ponavlja još glasnije. Tako je pevao Mile u osvit dana dok nije nasekao i okresao vrljike zbog kojih se ispe u šumarak, a onda se spustio niz lažnu strminu vukući svezen tovar sa sobom. Pred vodenicom neki Turci. Vezali konje i čekaju nešto. Ima ih desetak. On se nađe opet onakav kakav je i pošao u drva. Nespretan, dronjav, izbunjen. Bez Đorđija pred očima. Bez devojke i barjaka uza se. Turci sačekaše dok on odloži sekiru, pa ga onda napadoše sa četiri strane i posle kratke borbe vezaše dugačkim konopcem od ulara i povedoše u varoš. Usput su ga bili štapom po leđima ili nogom u ružno mesto, pitajući ga gde mu je sada Đorđije i psujući mu barjak i devojku. Pod čadakom na kapiji, gdje su upravo bili vezali onog suludog starca, iskupili se već pored vojnika i neki besposlenjaci iz Varoši, iako je tek svanulo. Među njima ima i Turaka izbjeglica, Pogorevaca iz Srbije. Svi su oružani i svečani kao da se radi o velikom događaju i odlučnom boju. Njihovo uzbuđenje je raslo sa suncem koje se rađalo. A sunce se brzo dizalo, praćeno svetlim, rumenim maglama, tamo u dnu vidika, iznad goleša. Uneserenog mladića dočekaše kao da je ustanički vojvoda, iako je bio dronjav i ubog i doveden sa leve obale drine, gdje ustanka nema. Oni orahovački i olujački Turci, ogorčeni drškošću za koju nisu mogli verovati da nije namerna, posvedočiše da je momče pevalo izazivački, pored samog puta, pesme o Karađorđu i kaurskim borcima. Mladici zaista nije ličio na nekog junaka i opasnog četovođu. Onako uplašen, u mokrim ritama, izgreban i izubijan, on je bio bled i od uzbuđenja razrukim očima gledao komandira kao da od njega očekuje spas. Kako je redko silazio u varoš, on nije ni znao da je na mostu podignut čardak. Stoga mu je sve izgledalo još više čudno i nestvarno, kao da je u snu zalutao u stranu varoš, među strane ljude. Mucajući i obarajući oči, zemlji uveravo je da nije ništa pevo i da nikad nije udarao Turcima na obraz, da je siromah, momak u vodenici, da je sekao drva i da ni sam ne zna zašto je doveden. Drhtao je od straha i zaista nije još mogao da shvati šta se to desilo i kako se on iz onog svečanog raspoloženja u hladovitom potoku našao odjednom vezan i izubijan. Ovde na kapi, u središtu pažnje, pred ovolikim svetom kome treba sada odgovara. I sam je zaboravio da je ikad pevao i najnedužniju pesmu. Ali Turci su ostajali pri svome da je pevao buntovničke pesme i to u trenutku kad su oni prolazili i da se odupirao kad su htjeli da ga vežu. I to je svaki od njih potvrdio zakletom komandiru koji ih je ispitivao. Valahi, valahi, bilahi, bilahi. I tako po tri puta. Onda mladića postaviše pored Jelisija i odaše da vide krvnika koji je izgleda imao najtvrđi san. Starac je gledao mladića koji je zbunjeno treptao očima, smetjen i postiđen, ne navikao da stoji ovako izdvojen, po belom danu, nasred mosta, među ovoliko ljudi. Kako ti je ime? pita starac. Mile, kaže Madić pokorno kao da još odgovara Turcima na njihova pitanja. Mile, sine, da se izljubimo. I starac prisloni svoju sedu u glavu na njegovo rame. Da se poljubimo i prekrstimo. Vojim ja Oca i Sina i svijatago Duha, vojim ja Oca i Sina i svjatago duha. Amin. Tako je krstio i sebe i mladića samo rečima, jer su im ruke bile vezane i brzo, jer im je dželat već prilazio. Krvnik, koji je bio jedan od vojnika, brzo je svršio svoj posao i prvi prolaznici, koji su sa brda silazili zbog pazarnog dana i prelazili preko mosta, mogli su da vide njihove dve glave na novim, čornovitim kočevima, uz čardak, a krvavo mesto na kome su posečeni na mostu posuto šljunkom i ugaženo. Tako je Čardak počeo da radi. Od tog dana na kapiju su dovođeni svi koji su kao sumnjivi ili kao krivci u vezi sa ustankom hvatani, bilo na mostu, samom, bilo negde na granici. I oni koji su jedanput dovedeni vezani na saslušanje pod Čardak, redko su izlazili živi ispod njega. Tu su im odsecane, usijane ili prosto nesrećne glave i naticane na kolje koje je bilo postavljeno oko čardaka, a tijela su im bacana s mosta u drinu, ako se niko ne bi javio da otkupi i sahrani obezglavljeni leš. Buna je sa kraćim ili dužim zatišima trajala godinama i broj tih koji su puštani niz vodu da idu i traže drugu, bolju i pametniju glavu, bio je u toku godina vrlo velik. Slučaj je hteo slučaj koji satire slabi i neoprezne, da su tu povorku otvorila ova dva prosta čoveka, dvojica iz gomile neukih, ubogih i nedužnih, jer su, ti su često prvi koje hvata nesvestica pred vrtlogom velikih događaja i koje taj vrtlog neodoljivo privlači i guta. Tako su momak Mile i Čiča Jelisije, posečeni u istom trenutku, na istom mestu, združeni kao braća, prvi okitili svojim glavama vojnički čardak na kapiji, koji posle toga, dok god su bune trajale, nije gotovo nikad više bio bez takvog ukrasa. I tako su njih dvojica, koji se pre toga nisu čuli ni vidjeli, ostali zapamćeni zajedno i pamćeni su bolje i duže od tolikih drugih znatnijih žrtava. Tako je pod krvavim i zloglasnim čardakom nestala kapija, a sa njom je nestalo i sastanaka, razgovora, pevanja i čejfova. I Turci su tada polazili nerado, a već od Srba je prelazio most samo onaj koji baš mora, i to oborene glave i žureći. Oko drvenog čardaka, čije su daske s vremenom posivele pa pocrnele, brzo se stvorila ona atmosfera koja redovno okružuje zgrade u kojima vojska stalno boravi. Na gredama se sušilo askersko rublje. Sa prozora se prosipalo u drinu đubre, pomije i svi otpaci i sva nečistoća kasanskog života. Od toga su niz beli srednji stub mosta ostajali dugi, prljavi mlazevi koji su se vidjeli iz daleka. Posao dželata vršio je za dugo vremena uvek isti vojnik. To je bio debeo i mrkana dolac, žutih, mutnih očiju i crnačkih usana, u masnom i podbolom licu zemljane boje, koje je uvijek izgledalo da se smeši osmejkom gojaznih, dobroćudnih ljudi. Zvao se Hajrudin i ubrzo je postao poznat celoj Vareši i daleko duž granice. On je svoj posao vršio sa zadovoljstvom i častoljubivo. Svakako je u tome bio neobično vešt i brz. Kasablije su tada govorile za njega da ima lakšu ruku nego varoški berberin Mušan. I staro i mlado ga je znalo, bar po imenu, a njegovo ime je izazivalo kod sveta jezu i ljubopitstvo u isto vreme. Za vrijeme sunčanih dana po vas dan je sedeo ili ležao na mostu u hladovini ispod drvenog čardaka. S vremena na vreme bi obišao izložene glave na kolju, kao bostanđija bostan, pa bi opet legao na svoju dasku u hladu, zevajući i protežući se, težak, krmeljiv i dobroćudan, kao prestare otorni pas rundol. Na kraj mosta, iza zida, sakupljala su se ljubopitljiva deca i bojažljivo ga posmatrala ali kad je bio u pitanju posao, Hajrudin je bio okretan i savjestan do sitnica. Nije voleo da mu se iko meša u njegovu rabotu. A to se dešavalo sve češće što je buna hvatala više maha. Kad su ustanici poparili sela iznad Kasabe, ogorčenje kod turskog sveta je prešlo meru. Ne samo da su svi hvatali ustanike i uhode ili one koji su za takve držali i dovodili ih komandiru na Ćupriju, nego su u svom ogorčenju htjeli da se mešaju i u izvršenje kazne. Tu je jednog dana osvanula i glava višegradskog paroha, onog istog popa Mihajla koji je nalazio snage da se šali sa Hođom i Hambašom za vreme velikog povodnja. U opštem gnevu protiv Srba on je nevin pogubljen, a cigačan su mu usadila cigaru u mrtva usta. To su bile stvari koje je Hajrudin oštro osuđivao i sprečavao kad god je mogao. A i kad je na Dolac neočekivano umro od crnog prišta, novi dželat, istina mnogo manje vešt, nastavio je njegov posao. I još za koju godinu, sve dok ustanak u Srbiji nije jenjao, strčali su uvek po dve, tri osečene glave na kapiji. Svet, koji u ovakvim vremenima brzo otvrdne i otupi, tako se bio navikao na to da je prolazio ravnodušno i ne se na njih i nije odmah ni primetio kad su prestale da se izlažu. A kad se stanje smirilo u Srbiji na granici, Čardak je izgubio važnost i smisao. Ali u njemu je i dalje spavala straža, iako je prolaz preko mosta bio već odavno slobodan i bez nadzora. U svakoj vojsci se stvari menjaju sporo, a u Turskoj sporije nego u makojoj drugoj. I to bi tako i ostalo, sam Bog zna dokle, da se jedne noći nije od zaboravljene sveće javio požar. Čardak od lučevih dasaka, još vrućih od dnevne šege, sagoreo je do temelja, to do kamenih ploča na mostu i kapiji. Uzbuđen svet u Kasabi posmatrao je ogromni plamen koji je jarko osvetljavao ne samo beli most, nego i okolna brda i odražavao se nemirnim crvenim ocevima na površini reke. A kad je granulo jutro, osvanuo je most u svom starom, prvobitnom obliku, oslobođen drvene, glomazne građevine koja je godinama prikrivala njegovu kapiju. Bele ploče su bile opaljene i čađave, ali su kiše i snegovi ubrzo i to sprali. Tako od čardaka i krvavih događaja koji su se vezivali za njega nije ostalo drugog traga do nekoliko teških uspomena koje su sve više bledele i nestajale zajedno sa tim naraštajem i jedne hrastove grede koja nije sagorala jer je bila užljebljena u stepenište na kapiji. A kapija je opet postala za kasabu ono što je oduvek bila. Na levoj terasi Idući iz varoši, kafeđe je opet raspalio mangalu i poređao kafeni takum. Oštećena je bila samo česma, smrskana je ona zmajska glava iz koje tekla voda. Svet je opet počeo da se zadržava na sofiji i da tu provodi vreme u razgovorima, u poslovima ili u dokonom dremuckanju. U letnjim noćima tu su pevali momci u grupama ili sedeli usamljeni mladići, gušeći svoj ljubavni jad ili onu neodređenu bolnu želju za odlaskom i daljinom, za velikim delima i neobičnim doživljajima koja često muče mlade ljude u skučenim sredinama. A već posle dvadeseta godina tu je pevao i šalio se nov naraštaj koji nije ni zapamtio neskladnu trupinu drvenog čardaka, ni mukle uzvike straže koja je noću zaustavljala putnike, ni hajrudina, ni izložene glave koje je on odsecao sa poslovičnom veštinom. Samo su još stare žene, goneći dečurliju koja su im krala šeftelije, dovikivale u svojim glasnim i ljutitim kletvama. Da Bog da ti Hajrudin Perčin rašešljao, na kapite te majka poznala. Ali dečaci koji su bežali preko plotova nisu mogli razumeti stvarni smisao tih kletvi. Znali su naravno da ne znače ništa dobro ni povoljno. Tako su se obnavljali narašta i pored mosta, a on je kao prašinu stresao sa sebe sve tragove koji su na njemu ostavljale prolazne ljudske čudi ili potrebe i ostajao posle svega nepromenjen i nepromenljiv. Prolazilo je vreme nad mostom i kasabom u godinama, u decenijama. To su bile one nekolike desetine godina iz sredine 19. veka za kojih je Turska carevina dogorevala u tihoj groznici. Merene okom savremenika, te su godine izgledale srazmjerno mirne i srećne, iako je u njima bilo povoda za brige i strahovanja, iako su nailazile i suše i poplave, i opasne zaraze, i uzbudljivi događaj svake vrste. Samo sve se to dešavalo sporo, postepeno, u kratkim trzavicama među dugim zatišima. Međa između dva pašaluka, bosanskog i beogradskog, koja ide tu iznad same kasabe, počela je tih godina da se sve oštrije ocrtava i da dobija izgled i značenje državne granice. A to je menjalo uslove života za ceo kraj, pa i za kasabu, uticalo na trgovinu, na saobraćaj, na opšte raspoloženje sveta i na međusobne odnose Turaka i Srba. Stari Turci su se mrštili, treptali očima u neverici kao da žele da rastaraju neprijatno priviđenje. Srdili se, pretili, dogovarali, pa onda mesecima zaboravljali stvar, dok ih nemila stvarnost ne bi opet podsjetila na nju i ponovo uzbudila. Tako, jednog proletnjog dana, jedan od veletovskih Turaka, od sa granice, sedi na kapiji i uzbuđeno priča sakupljenim uglednim Turcima šta se u Veletovu ovih dana desilo. Negde zimus, priča je Veletovac, dođe više njihovog sela zloglasni Jovan Mičić, rujanski serdar, čak i zarilja, sa oružnim momcima i poče da osmatra i premerava granicu. Kad ga upitaju kud je nameraju i šta tu radi, on odgovori drsko da nikom nema da polaže račune, a ponajmanje bosanskim poturcima, ali ako baš hoće da znaju, kaže, onda im poručuje da ga je poslao Kođa Miloš da osejri kuda će ići granice i dokle će zahvatiti Srbija. Mislili smo, nastavlja Veletovac, pijan vah pa ne zna šta govori, a znamo ga odavno kakav je hajduk i poganac. I odbijemo ga mi i zaboravimo na njega. Kad nisu prošla ni dva meseca, a on se javi opet i to sa čitavom četom Miloševih sejmene i sa carskim ubaširom, nekim i blijedim Stambolijom. Očima svojim ne vjerujemo, ali mu Bašir nam sve potvrdi. Obara oči od sramote, ali potvrđuje. Tako je, kaže, od carskog devleta naređeno da Milošu sultanovo zdravlje upravlja Srbijom i da se granica potegne da se zna dokle mu ide uprava. Kad mu Baširevi ljudi stanu da pobijaju kolje onom kosom ispod tetrebice, a Mićić zađe, pa samo čupao one kočeće i farljaca za njima. Bijesan vah, psi mu se mesa nabili, skače mu Baširu u oči, viče na njega kao na mlađeg i prijeti mu u glavu. Nije, kaže, to granica. Granicu su odredili sultan i ruski car i dali o tome ferman knjazu Milošu. Ona sad ide limom pravo na višegradsku ćupriju, pa otale dalje drinom. Tako je sve ovo Srbija. Pa i to je, kaže, samo za neko vrijeme, jer će je pošlje valjati dalje pomicati. Jedva ga je mu Baširu pamet utjerao i tu iznad veletova udariše granicu. I ostade tako, bar sad za sad. Samo otad ušlo u nas šuhva i strah neki, pa i ne znamo ni šta da radimo, ni gdje da se djenemo. Dogovarali smo se sa Užičanima, ali ni oni sami ne znaju šta će biti ni kuda je ovo krenulo. A stari Hadži Zuko, koji je dva puta išao na Ćabu i kome je prešlo 90 godina, kaže da neće proći jedan ljudski vijek, a turska granica će otići čak tamo na Karadenjiz na 15 konaka odavde. Slušaju višegradski ugledni Turci Veletovca. Nauku su mirni, ali u sebi potreseni i zbunjeni. Od njegovih reči i nehotice se pomiču s mesta i hvataju rukom za kameno sedište, kao da neka moćna i nevidljiva struja bija odnekud i pokreće most pod njima. Savlađajući se, nalaze reči kojima umanjuju i ni podaštavaju značaj tog događaja. Oni ne vole nepovoljne vesti, ni teške misli, ni ozbiljne i brižne razgovore na kapiji, ali vide sami da ovo ne sluti na dobro. Niti mogu poreći ono što Veletovac priča, niti znaju pravo kako da ga umire i uteše. Stoga jedva čekaju da se seljak vrati u svoje visoko veletovo, zajedno s neprijatnim vestima koje je doneo. Time, naravno, briga neće biti manja, ali će se maknuti odavde. A kad je čovjek zaista otišao, oni su bili srećni što mogu da se vrate svojim navikama i da i dalje sede mirno na kapi, bez tih razgovora od kojih dolazi čovjek u život nemio i budućnost strašna, ostavljajući vremenu da ublaži i olakša težinu događaja koji se iza brda javljaju. I vreme je činilo svoje. Život je tekao, na izgled nepromenjen. Prošlo je više od 30 godina od ovog razgovora na kapiji. Ali oni kočići, koje su carski mubaširi i rujanski serdar sadili po granici, pustili su koren, primili se i rodili sporim, ali i poturke gorkim plodom. Turci su morali da napuste i posljednje gradove po Srbiji. I jednog letnjeg dana pritište Višegradski most žalosna povorka izbjeglica iz Užica. Bili su oni topli dani sa dugim prijatnim sumracima na kapi, kad Turci iz Čašije ispune obe terase nad vodom. Tu se u takve dane sepetima dogoni Bostan. Zrele dinje i lubenice se hlade po vas dan, a predveče ih kupuje dokon sveti jede na sofi. Obično se dvojica opklade da li je lubenica iznutra crvena ili bela. Onda je raseku i onaj koji je izgubio plati, a svi zajedno jedu uz razgovor i glasne šale. Iz kamenih terasa bio je još vrelina dana, a sa vode već se javlja hladan dah, uporedo sa sumrakom. Reka je bleštava po sredini, a osenčena i zagasito zelena pri obalama, ispod vrba i rakita. Svi bregovi uokrug rumeni su od sunčeva zalaska, samo jedni jarko, a drugi jedva primetno. Iznad njih, celom jugozapadnom polovinom toga amfiteatra koji se otvara pogledu sa kapije, letnji oblaci koji neprestano menjaju boju. Ti oblaci su jedan od velikih prizora koje kapija leti pruža. Čim dan ojača i sunce odskoči, oni se pojave iza planina kao guste, bele, srebrnaste i sive mase, fantastični predeli nepravilne i mnogobrojne kupole raskošnih građevina. I pošto porastu do neke mere, stoje tako po vas dana nepomični i teški, iznad bregova oko varoši koju žeše sunce. I Turci koji, ovako predveče, sede na kapiji, imaju stalno pred očima te oblake kao bele, svilene carske čadore koji u njihovoj mašti izazivaju pojave i prizore nejasnih pohoda i ratovanja i slike neke čudne, neumerene sile i raskoši. Tek mrak pogasi i rasturite letnje oblake oko Kasabe, a nebom se otvaraju nove mađije od zvezda i mesečine. Nikad se čudna i izuzetna lepota kapije ne može bolje osjetiti nego u te letnje dane, u ovaj sat. Čovjek je na njoj kao na čarobnoj ljuljašci. I zemlju prelazi, i vodom plovi, i prostorom leti, i opet je čvrsto i sigurno vezan za kasabu i svoju belu kuću, tu, u strani, sa baštom i šljivikom oko nje. Uz kafu i duvan tu mnogi od tih skromnih građana, koji nema mnogo više od te kuće i ono malo dućana u čaršiji, osjeti u takve sate bogatstvo sveta i neizmernost Božih darova. Sve to može ljudima da pruži i kroz vekove da pruža jedna građevina, kad je lepa i jaka, u dobar čas zamišljena, na pravo mestu postavljena i srećno izvedena. I ovo je jedno takvo predveče. Puno je razgovora i smeha i šala koje građani izmenjuju među sobom ili dobacuju prolaznicima. Najživlje i najglasnije šale pletu se oko jednog oniskog i snažnog mladog čovjeka čudnog izgleda. To je Salko Ćorkan. Ćorkan je sin jedne ciganke i nekog vojnika ili oficira na dolca koji je nekad služio u Kasabi i napustio je još pre nego što mu se taj neželjeni sin rodio. Ubrzo je umrla i majka i dete je odraslo bez ikog svog. Hranila ga je cela kasaba. Pripadalo je svima i nije bio ničiji. Posluživao je po dućanima i po kućama, sašavao poslove koje niko drugi nije hteo da radi, čistio prokope i džerize, pokupavao sve što ugine ili što voda naplavi. Nikad nije imao svoje kuće ni porodičnog imena, ni određenog zanimanja. Jeo je gde stigne, stoječki ili u hodu, Spavao po tavanima, odevao se šarenim droncima koji su mu drugi davali. Još u detinstvu je izgubio levo oko. Nastran, dobroćudan, veseljak i pijanica, on je služio kasablijama za šalu i podsmeh isto toliko koliko i za posao. Oko Ćorkana se okupilo nekoliko mladića, trgovačkih sinova, smeju se i teraju sa njim grube šale. Vazduh miriše na zreo bostan i prženu kafu, sa velikih kamenih ploča, još toplih od dnevne žege, a poprskanih vodom i dobro pometenih, diže se mlak i mirisan, osobiti dah kapije, koji zaražava bezbrigom i zavodi na dokono maštanje. Trenutak između dana i noći. Sunce je leglo, a još se ne javlja ona krupna zvezda nad moljevnikom. U takvom trenutku, kad i najobičnije stvari mogu da imaju izgled priviđenja, punih veličine, straha i naročitih značenja, pojaviše se prvi ušički muhađiri na mostu. Muškarci su većinom išli pešice, prašni i pogroženi, a na sitnim konjima klatile su se umatane i zabuljene žene ili nejaka deca, uvezena među denjkovima ili na sanducima. Poneke ugledniji čovek jaše na boljem konju, ali nekim pogrebnim kasom i oborene glave, tako da još više odaje nesreću koja ih je ovdje doterala. Ima ih koji na konopčiću vode jednu kozu. Neki nose jagnje u naručju. Svi ćute, čak ni deca ne plaču. Čuje se samo bat konskih kopita i ljudskih koraka i jednolično kloparanje bakrenih i drvenih predmeta na pretovarenim konjima. Pojava tog premorenog i raskućenog sveta ugasi odjednom život na kapiji. Stariji ostadoše na kamenim klupama. Mlađi poustajaše i napraviše sa obe strane kapije živ zid. Između njih je prolazila povorka. Neki od kasablija samo su saučesno gledali u muhađire i ćutali, drugi su im nazivali merhaba i pokušavali da ih zadrže i ponude mači ime, ali se oni nisu ni obazirali na ponude i jedva su odgovarali na pozdrave. Samo su grabali da za vida stignu na konak na okolištima. Bilo ih je u svemu oko 120 porodica. Preko 100 porodica odlazi u Sarajevo, gdje ima izgleda da će biti smeštene, a 15 ostaje ovdje u Kasabi. To su većinom oni koji ovdje imaju nekog svoga. Jedan jedini od tih premorenih ljudi, po izgledu neki siromah, sam čovek, zastade za trenutak na kapiji, napise obilno vode i primi ponuđenu cigaru. Bio je sav beo od romske prašine. Oči su mu sjale kao u groznici, a pogled nije mogao da se zaustavi na jednom predmetu. Odbijajući žudno dimove, kružio je oko sebe onim sjajnim, neprijatnim pogledom, ne odgovarajući ništa na bojažljiva i učtiva pitanja pojedinaca. On samo otra duge brkove, zahvali kratko i sa gorčinom koju u čoveku ostavljaju zamor i osjećanje napuštenosti, prozbori nekoliko reči, gledajući ih sve odjednom onim pogledom koji ne vidi. Vi sjedite ovdje i teferičite, a ne znate šta se iza Staniševca valja. Mi evo pobjego smo u Tursku zemlju, ali kuda ćete vi bježati zajedno s nama kad i na ovo red dođe? To niko ne zna, niti ko od vas misli na to. Tu čovjek odjednom zastade u govoru. To što je rekao bilo je i mnogo za ovo do maločas bezbrižne ljude i malo za njegovo ogorčenje, koje mu nije dalo da ćuti ni dopuštalo da se jasno izrazi i on sam prekide neprijatno čutanje, opraštajući se i zahvaljujući i hitajući da stigne povorku. Svi stadoše da mu dovikuju glasno dobre želje. Cijele te večeri na kapiji ostade teško raspoloženje. Svi su mrki i čutljivi. I sam Ćorkan sedi nem i nepomičan na jednom od kamenih basamaka. Oko njega razbacane kore od lubenica koje je pojeo za opkladu. Podnimljen je i tužan, oboreno pogleda i zanesen kao da ne gleda u kamen pred sobom, nego u neku daleku daljinu, koja se jedva nazire. Svet poče da se razilazi ranije nego obično. Ali već sutradan sve je bilo po starom, jer kasablije ne vole da pamte zlo i ne mare da brinu brigu unapred. U krvi im je saznanje da se pravi život sastoji od samih zatišja i da bi ludo i uzaludno bilo mutiti ta redka zatišja, tražeći neki drugi, čvršći i stalniji život koga nema. Za tih 25 godina iz sredine 19. veka dva puta je u Sarajevu morila kuga i jednom kolera. U tim slučajevima Kasaba se pridržavala uputstava koja je, prema tradiciji, još Muhamed dao svojim vernicima za njihovo držanje u slučaju zaraze. Dok bolest vlada u nekom mestu, ne idite tamo, jer se možete zaraziti. A ako ste u mestu gdje bolest vlada, ne idite iz tog mesta jer možete zaraziti druge. A kako se ljudi ne predržavaju ni najspasonosnijih uputstava, čak ni kad potiču od Božeg poslanika, ako nisu silom vlasti primorani na to, vlast je prilikom svake morije ograničavala ili potpuno obustavljala putnički i poštanski saobraćaj. Tada je život na i menjao svoj izgled. Nestajalo je građana, zaposlenih i dokonih, zamišljenih ili raspadanih, a na pustoj sofi sedala je opet, kao u vreme buna i ratova, straža od nekoliko zaptija. Oni su zaustavljali putnike koji su dolazili od Sarajeva i vraćali ih mahanjem pušaka i glasnim policima natrag. Primali su poštu od konjanika, ali sa svim merama predostrožnosti. Na kapiji se tada palila mala latra od mirišljevog drveta, koje je razvijelo obilan beo dim zaptije bi prihvatile kleštima svako pojedino pismo i okadile ga na tom dimu. Tek tako raskužena pisma otpremana su dalje. Roba se nije uopšte primala. Ali glavni posao nije bio sa pismima, nego sa živim ljudima. Svakog dana naiđe po nekoliko njih, putnika, trgovaca, glasonoša, skitnica. Kod samog prilaza ka mostu dočekuje ih zaptija i već iz daleka daje rukom znak da se dalje ne može. Putnik zastaje, ali počinje da pregovara, da se pravda i objašnjava svoj slučaj. A svaki od njih smatra da je neophodno potrebno da ga puste u varoš i svaki uverava da je zdrav kao dren i da nema nikakve veze s kolerom koja je, daleko je lijepa kuća, tamo negde u Sarajevu. U tim objašnjenjima putnici dođu malo pomalo do polovine mosta i primaknu se kapije. Tu se u razgovor umešaju i ostale zaptije kako razgovaraju na odstojanju od nekoliko koraka, svi viču glasno i mašu rukama. A viču već iz toga što sedeći na kapije i zaptije po vas dan pijuckaju rakiju i jedu beli luk. Njihov službeni posao daje im pravo na to, jer se veruje da su obe te stvari dobre protiv zaraze, a oni se tim pravom obilno služe. Mnogi se putnik tada zamori da moljaka i ubeđuje zaptije i vraća se utučen, nesvršena posla, drumom uz okolišta ali ima ih koji su istrajni i nasrtljivi, pa stoje na kapiji satima i vrebaju neki trenutak slabosti ili nepažnje, ili se nadaju nekom ludom i srećnom slučaju. Ako je tu slučajno starešina varoških zaptija Salko Hedo, onda nema izgleda za putnike da će išta postići. Hedo je ona prava, osveštana vlast koja i ne vidi i ne čuje dobro onoga s kim govori i bavi se njime samo toliko koliko je potrebno da mu odredi mesto kojemu po postojećim propisima i naredbama pripada. Dok to radi, on je slijep i gluh, a kad to svrši, onda postaje i nem. Uzalud putnik preklinje ili laska. Salihaga, zdrav sam ja. E pa onda, hajdu zdravlju, odakle si došao? Hajde, gubi se. Sa Hedom nema više razgovora. Ali ako su mlađe zaptije same, onda može još nešto i da bude. Što onaj putnik duže stoji na mostu i što se više sa njima dovikuje, prepire i razgovara i priča im svoju muku i ovu zbog koje je krenuo na put kao i sve ostale muke svoga života, to im nekako dolazi sve bliži i poznatiji i sve manje liči na čoveka koji bi mogao da ima koleru. Na kraju, neki od zaptija se ponudi da će on dostaviti u kasabi kome treba putnikovu poruku. To je prvi stepen popuštanja. Ali putnik zna da se posao na poruci ne svršava i da zaptije Ovakvi kakvi su sada, stalno mamurni ili napora pijani od lečenja rakijom, teško pamte i naopako dostavljaju mnoge poruke. Zato i dalje oteže razgovor, moli, nudi mito, poziva se na Boga i na dušu. Sve tako, dok onaj od zaptija koga je on uočio i koji je najmekši, ne ostane sam na kapiji. Tada se stvar nekako uredi. Duševni zaptija okrene lice onom izdignutom zidu, kao da čita starinski natpis na njemu, a ruke zabaci na leđa i ispruži dlan desne ruke. Istrajni putnik spusti ugovoreni novac zapti na dlan, obazre se levo i desno, klisne preko druge polovine mosta i izgubi se u kasabi. Zaptija se opet vraća na svoje mesto, satire beli luk i zaliva ga rakijom. To ga ispunjava nekom bezbrižnom i veselom odlučnošću i daje mu snage da bdi i čuva kasabu od kolere. Ali nevolje ne traju večno i to im je zajedničko sa radostima, nego prolaze ili se bar smenjuju i gube u zaboravu. A život na kapiji se obnavlja uvek i uprko svemu. I most se ne menja ni sa godinama, ni sa stolećima, ni sa najbolnijim promjenama ljudskih odnosa. Sve to prelazi preko njega isto kao što nemirna voda protiče ispod njegovih glatkih i savršenih svodova. Nisu samo ratovi, kuge i se obe toga vremena udarali na ovaj most i prekidali život na kapije. Bilo je i drugih izuzetnih događaja po kojima se godinama u kojoj su se desili posle i nazivala i dugo pamtila. Levo i desno od kapije, sa obe strane, kamena ograda mosta odavno je uglačena i nešto tamnija od ostalih delova. Stotinama godina seljaci tu spuštaju terete kad hoće da se odmore, prelazeći most, ili se dokoni ljudi naslanjaju leđima i laktovima u razgovoru kad koga čekaju ili kad usamljeni i nalakćeni gledaju vodu u dubini pod sobom, kako zapenjena i brza otiče uvek nova i uvek ista. Ali nikad se nije toliko dokona i ljubopitljiva sveta naslanjalo na ogradu i gledalo rečnu površinu, kao da je čitaj od goneta, kao posljednjih dana meseca avgusta te godine. Voda je bila zamućena od kiše, iako je bio te kraj leta. U virovima ispod okana stvarala se bela pena i okretala u okrug, zajedno s iverijem, sitnim grančicama i trunjem. Ali dokoni oni sablije kasablije sa zida nisu u stvari ni gledali tu reku koju poznaju oduvek i koja nema šta da im kaže, nego su na površini vode, kao i u svojim razgovorima, tražili sami za sebe objašnjenje i kao neki vidljiv trag jednog nejasnog i teškog udesa koji ih je tih dana sve iznenadio i zbunio. U to vrijeme desio se tu na kapi jedan posve izuzetan događaj, kakav se ne pamti i kakav se valjda neće ponoviti dok je mosta i kasabe na drini. On je uzbudio i potresao kasabu i otišao i dalje u druga mesta i krajeve, kao priča koja hoda po svetu. To je u stvari priča o dva višegradska zaseoka, o veljem lugu i nezukama. Ta dva zaseoka leže na dva suprotna kraja onog amfiteatra koji mrka brda i zeleni brežulci sačinjavaju oko kasabe. Velika seoska opština Stražište, na severoistočnoj strani doline, najbliža je kasabi. Njene kuće, njive i pašte, raštrkane su preko nekoliko brežuljaka i ušljebljene u doljama koje te brežuljke dela. Na blagom prevoju jedne od tih glavica leži petnaestak kuća, utonulih u šljivike i odasut okoljenih njivama. To je zaselak Velji Lug, mirno, lepo i bogato tursko naselje na uzvisini. Zaselak spada pod seosko opštino Stražište, ali je bliži Kasabi nego svojoj opštini, jer se ljudi sa Veljeg Gluga spuštaju za pola sata do Učaršiju, gdje drže magaze i posluju kao i ostale Kasablije. Između njih i pravih Kasabalija i nema razlike, do možda u tome što su njihova imanja trajnija i sigurnija, jer su na jakoj, prisojnoj zemlji nisu vodoplavna, a ljudi su skromniji i poučeniji bez varoških rđavih navika. Velji lug ima dobru zemlju, zdravu vodu i lep svet. Tu živi grana višegradskih osmanagića. Pa, iako su ovi u Kasabi mnogobrojniji i bogatiji, u narodu se smatra da su oni spuznuli, a da su pravi osmanagići oni na veljem lugu, gde im je koren. To je lep soj ljudi, osjetljivih i ponosnih na svoje poreklo. Njihova je ona najveća kuća što se beli u strani, isturena ispod same glavice, okrenuta ka jugozapadu, uvek okrečena, sa krovom od pocanele šindre i sa četrnaest džamli penđera. Ta se kuća vidi nadaleko, i ona je prvo što pada u oči putniku koji se spušta u drumom dolazeći Višegrad ili koji se obazre izlazeći iz njega. Posljednji zraci sunca koje zalazi za liještankskom kosom zadržavaju se i lome uvek na belom i bleštavom licu te kuće. I kosebalije su odavno navikle da sa kapija posmatraju, predveče, kako se sunčev zalazak odbija na Osmanagića penđerima, kako se satim jedan po jedan gase i kako često, kad već sunce zađe i kasaba ostane u senci, plane po jedan od tih penđera posljednjim odbleskom, zalutalim između oblaka, i kako si ja još nekoliko trenutaka kao crvena, krupna zvezda nad ugašenom kasabom. Isto tako je poznati i viđen u kasabi domaćin te kuće Avdaga Osmanagić, srčan i plahovit čovjek, u životu kao i u poslovima. On ima magazu u čaršiji, jednu nisku i sumračnu prostoriju u kojoj na daskama i pletenim ljesama leže razastrat kukuruz, suve šljive ili borove šišarke. Avdaga radi samo na veliko, zato magaza i nije otvorena svakog dana, nego pazarnim danom redovno, a preko nedelje već prema poslu i potrebi. U magazi je uvek jedan od Avdagenih sinova, dok on sam sedi obično na klupi pred magazom. Tu razgovara sa mošterijama ili sa poznanicima. On je stasiti rumen čovek, ali potpuno sede brade i brkova. Glas mu je promukao i prigušen. Već godinama ga muči teška sipnja. I kad god se pri govoru uzbudi i podigne glas, a to se kod njega dešava često, zaguši ga odjednom težak kašalj, nabreknu mu vratne žile, pocveni lice i oči se zaliju suzama, a u grudima škripi, šišti i odjekuje kao oluja u brdima. Kad ga taj nastup kašlja prođe, on se odmah pribere, udahne duboko vazduh i nastavi razgovor tamo gde je stao, samo nekim izmenjenim, tanjim glasom. U Kosadi okolini on je poznat kao čovjek oštre reči, široke ruke i smela srca. Takav je u svemu, pa i u trgovini, iako često na svoju štetu. On dosta puta jednom smelom reči obori ili podigne cenu šljivi ili kukuruzu, a kad to nije u njegovu korist, samo za inat nekoj seljačkoj kukavici ili nekom trgovcu dramoselu. Njegova reč se uopšte u i sluša i prima, iako se zna da je često plahovit i ličan u svojim sudovima. I kad ga siđe sa velje gluga i zasedne pred magazu, on je redko sam, jer ljudi vole njegov razgovor i žele da čuju njegovo mišljenje. A on je otvoren i živ, uvijek spreman da kaže i brani ono što drugi smatraju da je bolje prećutati. Njegova zaduha i oni nastupi teško kašlja prekidaju svaki čas njegov govor, ali ga začudo ne kvare, nego ga čine ubedljivijim, i celom njegovom načinu izražavanja daju neko teško i bolno dostajanstvo kome nije lako odoleti. ga ima pet odraslih i poženjenih sinova i jedinicu kćer koja je posljednja i tek dorasla za udaju. Za tu njegovu kćer Fatu zna se da je neobično lepa, u svemu na oca. Pitanjem njene udaje bavi se kasaba i pomalo cela okolina. Od uvijek je kod nas tako, da po jedna devojka u svakom naraštaju uđe u priču i u pesmu svojom lepotom, vrednoćom i gospodstvom. Ona je onda za tih nekoliko godina cilj svih želja i nedostižni uzor. Na njenom imenu se pale mašte. Oko njega se rasipa oduševljenje muškaraca i plete zavist žena. To su ta izuzetna bića koje priroda izdvoji i uzdigne do opasnih visina. Ova Avdagina kći bila je na oca ne samo likom i izgledom, nego i bistrinom i rečitošću. To su znali najbolje momci koji su na svadbama i sastancima pokušavali da je jeftinim laskanjima ili smelim šalama pridobio ili zbune. Njena veština u govoru nije bila ništa manja od njene lepote. Zato se u pesmi o Avdaginoj Fati, o takvim izuzetnim stvorenjima pesme nikud odnekud same, pevalo. Mudra li si, lijepa li si, lijepa Fato Abdagina. Tako se pevalo i govorilo u Kasabi oko nje, ali je bilo vrlo malo njih koji su imali hrabrosti da zaprose devojku sa veljeg luga. A kad su i oni svi redom bili odbijeni, oko Fate se brzo stvorila praznina, onaj krug divljenja, mržnje i zavesti, nepriznavanih želja i zluradog iščekivanja koji redovno okružuju stvorenja sa izuzetnim darovima i izuzetnom sudbinom. Takve ličnosti o kojima se peva i govori, odnese brzo ta njihova naročita sudbina, a iza njih, umjesto ostvarenih života, ostane da živi pesma ili priča. Često se dešava kod nas, ovde, da devojka koja je na velikom glasu ostane upravo zbog toga bez prosaca i pousjedne, dok se lako i brzo poudaju devojke koje nisu ni po čemu dorasle. Fati se to nije desilo, jer se za nju našao prosac koji je imao i da je zaželi, i veštine i istrajnosti da postigne cilj. U ovom nepravilnom krugu koji sačinjava Višegradska kotlina, tačno po protivnoj strani od Velje Gluga nalazi se zaselak Nezuke. Iznad mosta, nepun sad hoda uz vodu, u samom onom sklopu strmih bregova iz kojih kao iz mrkog zida izbija drina u naglom zaokretu, ima uska povlaka dobre, rodne zemlje na stenovitoj obali reke. To je nanos od reke i strmoglavih potoka sa butkovih stijena. Na njemu su i njive i bašte, a u strani strme livade sa tankom travom koje se pri vrhovima gube u vrletnom kamenjaru i mrkom šipražju. Ceo zaselak je svojina Begova Hamzića, koji se prezivaju i Turkovići. Na jednoj polovini živi pet do šest kuća Čivčija, a na drugoj su kuće begova braće Hamzića sa Musta i begom Hamzićem na čelo. Zaselak je zaturen i osojan, bez sunca, ali i bez vetra, bogatiji voćem i senom nego žitom. Opkoljen i pritešnjen sa svih strana visokim strmim brdima, veći deo dana je u senci, a uvek u tišini, tako da se svaki doziv čobana i svaki jači pokret bronze na govečetu čuju kao glasna i mnogostruka jeka s bregova. Do njega vodi svega jedan jedini put iz Višegrada. Kad čovjek pređe most, izlazeći iz Kasabe, i napusti glavni drum koji skreće desno, niz reku, pa se spusti do same rečne obale, nailazi na usku kamenu stazu koja ide ulevo od mosta, pustom vrleti, uz drinu, pored same vode, kao beo porub na mrkoj strmini koja se spušta u reku. Konjanik i pešak na tom putu, posmatrani od ozgo s mosta, izgledaju kao da idu po uskom brvnu između vode i krša, a lik se pri hodu stalno ogleda u mirnoj zelenoj reci. To je put koji vodi iz Kasabe u Nezuke, a iz Nezuka nema dalje puta, jer niti ima kud da se ide, nikoga da putuje. Samo iznad kuća, u strmoj strani, obrasloj redkom šumom, usečene su dve duboke bele vododerine uz koje se pužu čabani kad idu stoci u planinu. Tu je velika i bela kuća najstarijeg Hamzića, Mustajbega. Ona nije ništa manja od Osmanagića kuće na Veljem lugu, ali je za razliku od nje potpuno nevidljiva u onoj nizini i čestaru pored Drine. Oko nje, u polukrugu, raste 11 visokih jablonova koji svojim šumom i pokretom stalno oživljavaju taj sa svih strana zatvoreni i teško pristupni predeo. Ispod nje su, samo nešto manje i skromnije, kuće ostale dvojice braće Hamzića. Svi Hamzići imaju mnogo dece i svi su tanki, visoki, bledi u licu, čutljivi i povučeni, ali složni i vredni na poslu, navikli da cene i brane ono što je njihovo. Isto kao i mućniji ljudi sa velje gluga, i oni imaju u kasabi svoje magaze u koje snose sve ono što privrede u nezukama. U svako doba godine oni i njihove čivčije vrve i gamižu kao mravi onom uskom kamenom stazom pored Rine. Jedni nose robu u varoš, a drugi se vraćaju po svršenom poslu, sa parama za pojasom, u svoje nevidljive selo među brdima. U Mustajbega Hamzića, u onoj beloj i velikoj kući koja dočekuje čoveka kao prijatno iznenađenje na kraju kamenite staze, koja izgleda da ne vodi nikud, imaju četiri kćeri i sin jedinac, Nail. Taj Najlbeg iz Nezuka, begovski jedinac, bacio je među prvima oko na Fatimu iz velja gluga Na nekoj svadbi on se nagledao njene lepote kroz odškrenuta vrata na koja se kao grozd vešala gomila zanesenih mladića. Kad je idućeg puta mogao opet da je ugleda, okruženu drugaricama, on joj je dobacio u smeloj šali. Dabog da te Mustaj Beg iz Nezuka nevjestom zvao. Fata se zakikotala prigušeno. Ništa se nemoj smijati, govorio je kroz uski otvor na vratima uzbuđeni mladić. I to će čudo jednog dana biti. Hoće kad velji lug u nezuke sađe. Odgovorila je devojka sa novim kikotom i jednim ponosnim pokretom tela koji samo takve žene i samo u tim godinama imaju i koji je kazivao više nego i njene reči i njen smeh. Tako od prirode naročito obdarena stvorenja često izazivaju sudbinu, smelo i nesmotreno. Taj njen odgovor mladom Hamsiću pročuo se i ponavljao od usta do usta, kao i sve ostalo što je radila i govorila. Hamzići nisu ljudi koji se zaustavljaju i obeshrabruju pred prvom teškoćom. Oni ni druge, manje važne poslove ne svršavaju neposredno i na juriš, a kamoli pitanje kao što je ovo. Pokušaj koji su učinili preko nekih rođaka iz Kasabe nije imao više uspeha. Ali tada je stari Mustajbek Hamzić uzeo stvar sinovljeve ženitbe u svoje ruke. On je sa Avdagom imao oduvek zajedničkih poslova. Zbog svoje naprasne i gorde prirode, Avdaga je u posljednje vrijeme imao znatnih gubitaka iz kojih su proizilazile obaveze kojima je bilo teško na vrijeme odgovoriti. Mustajbeg ga je u tome pomagao i podržao kako samo dobri čašijski ljudi mogu da podrže i pomognu jedan drugog u teškom trenutku. Jednostavno, prirodno i bez reči. Po tim polumračnim i hladovitim magazama i na uglačanim kamenim sedištima ispred njih ne rešavaju se samo pitanja novca i trgovačke časti, nego i čitave ljudske sudbine. Šta je bilo između Avdage, Osmanagića i Mustajbega Hamzića, kako je Mustajbek zatražio Fatu za svoga jedinca Naila i kako mu je preki i častoljubivi Avdaga dao devojku. To nikad niko neće saznati. Isto tako nije se pravo znalo i kako se stvar odigrala gore, na veljem lugu, između oca i njegove lepe kćeri jedinice.